Nu, tai kaip, kaip Rolandai vertinate, ar esu aš jūsų gretose? O jūs laikot save mūsų gretų žmogum ar ne? Aš save žmogum laikau, <laughs> kol kas. Ne, tai žmogum, tai palaukit, tai čia... Gretų, tai čia jums, ne. jums spręs, kadangi jūsų gretos. O jūs pats, <laughs> jūs pats kaip save įvardintumėte? Jeigu aš padedu žmonėms realiais veiksmais, reiškia, nu tada kiti tegul sprendžia apie mane. Nu, ne, ant kiek aš, ant kiek aš e, jų gretų ar ne jų gretų. Čia neatsakymas. <laughs> Padėti, mum, padėti mums gali visiškai ir, ir svetimų pažiūrų žmogus. Gali būti. Gali padėti dėl tam tikrų sumetimų, kartais draugiškų, jisai, kartais jisai... priešiškų. Nu, kaip tai gali dėl priešiškų padėti? Jis gali turėti visiškai tokį tolimą tikslą, kur šiandieną mums atrodys, kad jis padeda, o paskui pasirodys, kad kenkia. Dėl to aš neveltui klausiu. Taip, Mūsų gretos yra labai aiškus atsakymas, aš paskui pokalbio eigoju tada jums užduosiu tos klausimus, kad suprasti. Gal jūs pats tada gerai. <laughs> susigaudysit. Gerai, gerai. Tai vat e, pirmas dalykas, reiškia. Štai čia, vat, dėl ko toks aršiausia diskusija kilo, dėl to žmogiškumo sampratos ir e, kaip jinai, kaip sakant, pirmas žmogus ar pirma ten kažkas kitas. Lietuvis ar dar kažkas tai. tai bet, bet, bet Dima, tai klausimas nebuvo keliamas iš viso. Ne, tai keliamas buvo klausimas e, ne tarp mūsų gretų, o tarp kitų, kurie, kaip sakant, bando e, savo kažkokią poziciją pristatyti. Tai tik rodo, kad tie žmonės nesuprato, kas yra mūsų gretas. Kaip galima formuoti klausimą, ar pirma lietuvis, ar pirma žmogus? Tai, iš, tai čia yra siūlau, nekorektiškas kad, tai klausimas. Tai būtent, kad vat, aš noriu tą ar pasakyti. Bet mes taip ir nekeliam klausimą. Tai kad tas vat, klausimas yra nekorektiškai pakeltas. Vat, taip, bet čia ne mes. Tai aš nežinau, kas. Bet iš diskusija kilo dėl to. Kilo. Dėl to, kad kažkas iškreipė esmę. Klausimas buvo, ar tu pirma lietuvis ar pirma europietis. Aha, nu tai, va. tai yra visuomenės apsisprendimas. Būtent, kad čia nukreipti klausimai būtent kultūrinimams aspektams. Ne, ne tik, nes nuo atsakymo, ar tu save laikai pirmą europiečių ar pirmą lietuvių, priklauso paskui tolimesni veiksmai sociumo prasme. Tai kad čia yra kultūros išsiriškimo dalykas. Nu, arba europietės, arba lietuvis. Tai nu, yra tam tikri nu, kultūros, nu, tik, kultūros aspektai. Nu, ne tik. Kultūra europietiška. Nu, pavyzdžiui, nu, pavyzdžiui Dima, o dabar ES eina į bedugnę su pabėgėliais. Nu, eina į bedugnę. Mano, mano akimi žiūrint, Europoje yra, taip sakant, beveik galas. Jeigu jinai nesustabdys tų procesų, tai ta Europa, kurią mes žinom, ta klasikinė Europa, jinai neturi jokių perspektyvų šitų tendencijų akivaizdai. Sutinkam? Nu, vis... Jeigu mes save laikom pirmą europiečiais, tai mes kartu su jais, taip sakant, ir einam į šitą pražūtį. O jeigu mes pirmą lietuviai, tai tada kilo klausimas, kodėl mes turim prisimti jų bėdas su europiečiu. Nu, aš biškai iš kito kampo norėčiau parodyti šitą kitą aspektą. Kadangi tas vat, uh, europeizmas arba ten europietiškos uh, E, ten vertybių tokių kažkokių tai palaikymas. Čia kas yra iš esmės? Čia yra kultūra kažkokia tai, kurią žmogus ar priima ar nepriima. Ar ne? Nu, galima tai pasakyti, bet tada reiktų susitart, kokias tas vertybės šiandien mes turime omeny. Bet būtent. Kokios tos, reikės, Euro... reikės kokios tos vertybės šiandien yra bendros Europai. Bet būtent reikės. Turint omeny, atsiprašau, kad Europa, netgi Šiaurės Italija ir Pietų Italija, labai skiriasi. Taip. Skandinavija ir Pietų Europa skiriasi iš esmės. Anglai ir prancūzai, prancūzai ir vokiečiai, kaip diena ir naktis. Taip. Kadangi visur yra sa, sa, savos kultūros. Taip, ir savo tai istorija, sa, sa, savos problemos, savo pasaulyje žiūra, pasaulyje jauta. Būtent, tai vat, čia yra kultūriniai aspektai tam tikros, e, sakykime, bendruomenės, ten visuomenės. Nu, kaip nu, čia, čia už tai mes ir keliam klausimą, ar jūs pirmą katalonai, mhm ar pirma ispanai. Katalonai atsakė, kad jie pirma yra katalonai, ar ne? Ir reikalauja dabar savo valstybės. Tai o jeigu jie būtų atsakę, kad jie pirma ispanai, tai jie nereikalautų va, to išėjimo iš Ispanijos sudėties. Tai vat lygiai tas pats klausimai, čia nieko bendro neturi, niekasgi neklausė, ar pirmas žmogus, ar pirma katalonėtis. Bet, Aš nežinau, kas su, išvertė su žmogum, šitą. Su žmogum biški kitokia situacija gaunasi. Nes vat, visi šitie aspektai, katalonai ten, ispanai ten dar kažką, tai, tai visi, visi šitie dalykai turi, sakykime taip, pririšti jie prie kultūros tam tikros. Ne, jie yra pririšti prie sociumo. Sociumas, prie bendruomenės, kurioje žmogus išauga Taip. ir kurios įvaizdis persima ir nuo kurio Pri, nuo priklausomybės, nuo kurios tu negali pabėgti. Kiekvienas žmogus turi tam tikrą informaciją genetiniam potencialį kažkokią įkištą. Ta prasme, arba jisai gavo iš protėvių savo, arba iš tėvų, tai nesvarbu. Bet e, cirkuliuoja tam tikrą informaciją genetiniam lygmenyje. Ir kitokia informacija, kuri nepatenka į genetinį lygmenį, jinai cirkuliuoja kultūriniam lygmenį. Reiktų dabar sustot, ką jūs turite omeny informacinė genetiniam lygmenį. Genetiniam lygmenį žmogus atsineša instinktus. Ne tik instinktus. O ką jis atsineša? Ir instinktus, ir kažkokius tai refleksus, tam tikrus. Nu, tai irgi yra instinktai. Instinktai, bet. Jokios kultūros jis neatsineša. Kultūros gimsta. neatsineša. Jokios informacijos, potencialas... jokios informacijos susijusios su, su sociumu. Jis greičiausiai irgi neatsineša. Jis suformuoja tą tai viską gyvendamą sociumi. Būtent. Vat, o atsineša jis grubiausius instinktus - valgyti, daugintis, dominuoti. Taip. Bet e, apart šitų vat, e, tokių pagrindinių, kurių, kurie, reiškia, kiekvienam žmogui yra nu, tiesiog būdingi, ne? turbūt yra ir kažkokie tai e, tame potencialiai yra tiesiog, nu, man atrodo, kad turėtų būti pakankamai skirtingi potencialai vystytis pačiam kaip asmenybei. Ne, tai palaukit, tai jis atsineša gimdamas nevienodas smegenų nu, būtent, galimybės. Būtent, būtent. Bet tai čia yra, bet tai yra žmonių potencialas skirtingas. Bet čia yra žmonių nelygybės jau. Nelygybės, jo. Ir jinai yra, kas liūdniausia, jinai yra neišvengiama. Nu, aišku, neišvengiu, kiekvienas skirtingas žmogus. Ne, ne, ne savo, skirtingas, tiesiog potencija. Proto keliamoji gale yra nevienoda pa žmonės ir jeigu tu tą nevienodumą jau turi, tu jo negali įveikti. Vakar yra liūdėsys didžiausias. Nu, nu, ar galima žmogų, kuris neturi klausos, Ar galima jį išmokyti klausos? Jis gali, nežinau, kiek tobulintis, jis tos klausos Bet, negaus. Va, va čia žiūrėkit, va čia yra aspektas, kuris, va, va, kuriuo galima reguliuoti, va, tai yra kultūra. Ne? Yra kažkokie tai aspektai asmens, kaip sakant, e, kokį potencialą jisai gali išsivystyti iš savęs, arba jisai turi ten kažkokių sugebėjimų, arba jis, jis, jis neturi. Bet jeigu jisai turi sugebėjimų ten arba potencialą kažką tai su, sužinoti, o jam tas potencialas kertamas kultūros kaip sakant, kažkokios tai dominuojančios pagrindų. Nu, tiesiog jam ne, neleidžiama nu, sužinoti kažko. Nu, tai aišku, jeigu, nu, tai jeigu žmogus, čia... genialus muikininkas, ne, negaus ja, muiko į rankas, jis, jis taip ir nesužinos, kad jis nu, genialus muikininkas, bet kas su to gali ginčytis? Žmogus, kad galėtų save įvardinti lietuviu, arba Lietuvos lenkų, Lietuvos rusų, Lietuvos žydų, Jis turi gimti dažniausiai čia, jis turi aukti šitam sociume ir jis ne tik kultūrą persima, Jis persima kvapus šitos žemės. Jis persima vandens sudėti, saulės spektro sudėti. Ir jo visas kūnas yra persmelkiamas net fiziologiškai šitos žemės įvairiausiais syvais. Ir kada paskui išvažiuoja toks žmogus, nesvarbu, kas jis bebūtų. Vat puikus pavyzdys yra rusakalbiai žydai. Mm. Ten jų kas ketvirtas Izraelį gyvena išvykusių iš Tarybų sąjungos. Jie vis tiek išliko tarybiniai žmonėmis tam Izraelį. Ir jie patys stebisi, kaip taip gali būti. Arba Brighton Beach. Ar ne? Brighton Beach atrodo, kad tu atsidūrė kokiam nors Novgorodė, suprantate? Jie lygiai su tais pačiais treningais vaikšto, jie dainuoja tas pačias dainas, ar ne? O kodėl, Dima? Nors jie, nors jie save laiko apskritai žydais, jie bėgo atseit nuo to, nuo to savok, reiškia, nuo tos, atsavka bižalį, suprantat. Ir savok pribėžalį. Kad su savimi atnešė. Va, dėl to, kad su savimi ir atsinešė. ir kuo į save. Jų kultūros dalis. Va, ne tik kultūros, Dima, ne tik kultūros, žymiai giliau. Nu, gal ir giliau. Žymiai bet, giliau. Bet mes kol kas apsiribosime. Vienas, aš esu skaitęs, to, jo, bet aš jau, kad neužmirščiau, vienas fiziologas, vieną, esu skaitęs jo straipsnį, nepamenu pavardės, sako, o tai yra tokia savoka nostalgija. Ir visi mano, kad yra dvasinė savoka. Mhm. O iš tikrųjų ta nostalgija tai yra fiziologinė savoka. Nu, tai- Nes žmogus iki tam tikro amžiaus, gerdamas va, šitą vandenį, mhm. jo visas kūnas persismelkia sudėtim šito vandens. Duonos tam tikrą sudėtim, va, sakau, saulės spektro sudėtim. Ir paskui jo kūnas jaučia diskomfortą perkeltas į kitą erdvę. Jeigu iš čia nugyvena toj teritorijoje kažkiek metų, už tada aš ir sakau, nuo to pabėgti neįmanoma. Nu, taip. o prie šito beje prisideda papročiai, istorija, sunkiai, sunkiai iš šono pastebimi tarpusavio santykiai. Tai čia netgi, netgi toli, toli eiti ne, nebūtina, galima pažiūrėti, kaip žmogus, kai keičia būtą, paprasčiausiai. Tai ne taip, pa, pakeičiant būtą, taip, jau, kaip sakant, netgi nedidelė, nedidelė, nedidelio atstumo net, aš, aš esu sutikęs vieną kartą biržuose tokią moterį, Jis sako, aš visą gyvenimą gyvenu čia ištekėjusi, jinai žemaitė nuo pajūrio ir jinai ilgėsi to pajūrio. Nu. O kodėl? Todėl, kad pajūrį yra daugiau jodo, Ore tiesiog daugiau jodo, supranta. Nu, čia mes galim spėlioti daug ką. Ne, ne, ne, ne, čia mes negalim to įrodyti. <laughs> nu, tas, tai fiziolog, tas fiziologas, kurį skaičiau, jis ten buvo davęs ir visos tas e, lentelės schemas, apsakant, nu, kaip, čia... skiriasi, kaip skiriasi vandens sudėtis čia ir kur nu, nors nu, kitur. Jis skiriasi, bet e, nuo ko priklauso būtent tas vat, potraukis, tai nostalgija ar dar kažkas. Ne, tai čia žmogus tai įvardina kaip nostalgija kažkokiam kraštui, iš tikrųjų tai yra grinai fiziologinis diskomfortas kūno perėjimas perkelto į kitą fiziologinę aplinką. Aš tai gal biškiai kitokią dar versiją pavadinčiau, yra tai taip vadinami egregoriai, kaip jūs žinot, kurie... Tiesiog... Tai egregoras jau formuojasi. Bet jie, tie egregorai. Gyvenant tiesiog, žmogui sociume konkrečiai. Sociume, taip, kadangi, e, nu, ne tik tai, kad sociume, o e, iš esmės, kaip sakant, tas agregoras, jisai e, pasireiškia viskuo. Artefaktai kažkokie tai, kurie. Nu, taip, bet Dima, aš iškart paklausiu. Ir namai, ir, ir, taip, ir viskas. Ar viskas. gali e, žmogus, negyvendamas konkrečiam sociume, persimti to sociume Gregorų. Negyvendamas. Uh, nu, vat mauglio, niekada. mauglio fenomenas. Niekada negyvendamas. Jo, mauglio fenomenas. Vat vaikas gimė, išaugo niekada, tarp žvėrių. Niekada negyvendamas negali. Nu, va, matot, reiškia, Gregorą jam duoda kas? Sociumas. Sociumas tauta, taip, visuomenė. Jeigu kažkas paliko kažkokią informaciją, Ir jeigu jinai nuskaitoma kažkaip iš principo, ar gali būti nuskaityta, tai tada žmogus, kaip sakant, gali tą dalyką įsisavinti. Jeigu jam apskritai kažkas dar nuo mokyklos suolo konkrečiai tą Gregorą transliuoja, ar mes gyvenam va tokioje situacijoje kaip dabar, kada yra viskas sujaukta, jokios vieningos istorijos supratimo nėra, gėrio blogio supratimo vieningo nėra ir šiandieną vaikas augdamas net nežino, ką jam savintis. Sutinkat? Ir tas yra ne tik Lietuvoje, tas yra tas pats Lenkijoje, tas pats yra Prancūzijoje. Čia labai paprasta savoka. Išeis iš dykumos, nežinantis nei gėrio, nei blogio. <laughs> Vat būtent ta savoka yra ir vykdoma praktiškai dabar. Ir šiaip dar yra vienas labai geras posakis, kad protas yra tik potencija žmogaus. Ir kad ta potencija proto realizuotųsi, žmogus turi gyventi tarp žmonių. Tarp žmonių. Tai jau yra įrodyta moksliškai. Ir, ir, dar papildyčiau, e, reiškia, tarp žmonių kultūra, kurių, kaip sakant, to sociumą, skatina žmogų, žmogų kaip sakant, to, tą potenciją vystyti. Nu, čia jau gali jeigu, būti visai. Jeigu neskatino atvirkščiai, tiesiog tik tai stabdo. Tai tada... Nu, sakant, jūs, jūs, bus... jūs įmat jau dabar e, kiek, kokybinį aspektą šito reikalo. Nu, taip. taip. Kiek, kokybinis. kokybinis. Kokybinis, bet aš sakau iš principo net kiekybiškai. Jeigu žmogus negyvens tarp žmonių, jo smegenis, kokios jos genelios bebūtų nuo prigimties, jos nesugebės iš viso realizuoti savęs. Teisingai. Turi būti žmonių aplinka. Ir tada priklausomai nuo smegenų potencialo bus vienokia ar kitokia kokybė. Ir priklausomai nuo sociumo susiorganizavimo, nuo jo visuomeninės koncepcijos, mhm priklausys, ant kiek tas sociumas turi bendrą supratimą, kas yra gerai, kas yra blogai, ir susigebės suformuoti kažkokį vieningą egregorą. Nu, dėl kas gerai. Kur aš neteisus jūsų manimu? Jūs pakankamai kol kas viskas. Pakankamai. <laughs> jo, paga, pakankamai teisingai. Reiškės, kadangi aš buvau žiūrėjęs. Žiūrė, Trejetą jūsų... parašysit su minusu. Aš jokių, kaip sakant. Nu, aš juokauju. <laughs> Nenustatinėsiu ten balų, ten visą kitą. Čia ne balai sumatuojamas dalykas. Reiškės, nu, bet jūs pavartot žodžiai pakankamai. Pakankamai. Nu, tai patenkinome, kaip sakant. Nu, tai yra trys. <laughs> nu, gali taip įvardinti. Bet esmė kitame. Reiškia, mm, vat mes prieartėjom biški prie to mm, reiškia, dalyko, kad e, iš esmės kelti tą klausimą, ar ten žmogus pirmą, ar ten lietuvis, iš principo neteisingai, kadangi yeah. žmogus ir, ir, ir plamai savo, kad žmogus tai yra psichikos veikimo tam tikra algoritmika. Tik tiek. O visi šitie vat, tikslai, kaip sakant, kurie ir išvardinti šitą, vat, šitoj vietoj, jie yra tiesiog transliuojami būtent kažkuriai tai visuomeniai. O negalim paprasčiau pasakyti, žmogus tai pirmiausia, ar žmogus ar gyvulys. Tai žmogus nuo gyvulių skiriasi tuo, kad jis turi potencialą moraliai, etikai, kultūrai, kitaip sakant, turi vat intelektą. Nu, dar kitą turiu slaidą dėl to, reiškia, tuoj. Nors čia gyvūnų kokie nors globėjai gali pasakyti, kad mes per daug gerai apie save galvojam. Ir taip pat duos krūvą pavyzdžių gyvūnų. Tai va, yra toksai va, vaizdelis, kaip sakant, kaip formuojamas tas ta algoritmika žmogaus. Pradžioje eina, aišku, refleksai instinktai, su kuo e, žmogus ateina į tą gyvenimą. Nu, gimsta turintis uh, Nedaugiau kaip refleksus. Tai mes tai gimame, šitą viską žinom. Paskui, reiškia, jam, jisai apka, apauga, kaip sakant, gyven, gyvenant tarp žmonių, sociume, apauga tam tikrais kultūriniais automatizmais. Teisingai? Na, nu, Va. galima. Toliau, reiškia, jisai, jam, nu, jisai dauga į tam tikro, reiškia, nu, momento, ten, tarp, tarp 14-15 metų, kada jam jau prasideda toks uh, kažkoks tai e, supratimas, kad gal tos visos jo, kaip sakant, jis pradeda, automatizmai jis pradeda, perprasti, pradeda savo visus Pradeda e, savo socialinį vaidmenį šiek tiek apčiopiamai suprast, kad jam tu skirtas socialinis vaidmuo. Protą, taip sakyčiau. Ir jis dar nežino koks. Ir, ir jis dažnai mato, kad visai ne tas, kurio jis norėtų, jam yra skiriamas. Užtat paaugliai yra maištingi. Plius jie mato, kad visi kiti tie socialinius vaidmenius vaidinantis visuomenės nariai kažkokie bepročiai. Paauglys mano, kad tą reikia taisyti. <laughs> Ar ne? Taip. Ir daugelis, tarp kitko, Dima, aš pasakysiu, daugelis taip ir lieka šitame etape. Būtent, <laughs> būtent. <laughs> Ir vienas garsus dabar rusų rokeris toks, kuris šiandieną protestuoja prieš visus, jam 60 metų, o jis taip ir liko penkiolikmečių protestantų rokerių tokio, aš jo pavardės neminėsiu, bet jis dabar tokias nesąmonės krečia. Mes viską teisingai abudu suprantam. <laughs> Toliau, ja. toliau, toliau eina, reiškia, intuicija, galima tai pavadinti, ar kolektyvinė psichika, dar kažkokie tai jau tokie vat, sluoksniai, kurie, kaip sakant, žmogui e, ot, iš šitų egregorų, kaip sakant. Jeigu jisai yra, pradeda įsisavinti tos visuomenės kažkokią tą. Nes e, šitie vat sluoksniai, jie, kaip sakant, aukštesni už e, egregorinę teisę. Ir, ir stipresni daug. Pas pavadinkim tą kolektyvinę pasąmonę. Jau galima taip pavadinti. Jungas čia jau yra senai ja. visą tai. Na nu ir paskui, reiškia, paskutinis dalykas, čia yra Dievo, kaip sakant, vadovavimas, reiškia, E, jeigu, kaip sakant, kažkiek tai žmogus tą Dievą tiesiog arba jisai pripažįsta tą Dievą, nepripažįsta, bet jisai vis vien egzistuoja. Kaip jisai? Nu, drasus čia jūsų teiginys. Drasus, bet drasus. Nu, toks, toks teiginys, koks yra. Va, nu ir e, iš esmės... Vat, sunku būtų jį paneigti, bet jums sunku būtų ir įrodyti. Nu kaip, netaip ir sunku įrodyti, kadangi kiekvienas savo gyvenime, kaip sakant, patiria tą... Ta arba mm, trūkdymą savo gyvenimui kažką tai įvykdyti, arba atvirkščiai, kaip sakant, kažkokius tai pasiekimus, kurie žmogus e, gyvenime pasiekia. Liūdimą nu, mes turbūt štai... dabar neneiksim, kad vat, šitą be užsimesgantį diskusiją apie Dievą mhm. jau yra aprašyta milijonais tomų. Taip. Atsakymo nerasta. Nu, trumpai, jeigu sutinkat, pasakos... sutinkat, kad tuose tomuose vyksta diskusija. Diskusija, taip. taip Jūs diskusija. manot, kad jūs turite atsakymą? Nu, aš pateiksiu, tie milijonas aš, atomų, aš ne, atsakymą. tie milijonai tom atsakymų nedavė, o jūs duosit. Nu, gal ir tuose milijonuose tomų irgi buvo toks pats atsakymas. Nu, ne, tai bet buvo tiek pat milijonų tomų, kurie nesutiko su tuo atsakymu. Nesutiko. Ta aš tą ir noriu pasakyti, kad vieningos nuomonės Bet vat, e, Tuose milijonuose tomų nėra. Išsakyti, išsakyti vis vien reikia, kad vat, nu, kažkokio... Nu, tai, nu, bet jūs sutinkat, kad tai bus tik jūsų versija, aš iš karto nu, užbėgu. Jūs, jūs išgirdamas, ką aš pasakysiu, ar pritarsit, ar nepritarsit, čia jau jūsų reikalas. Ne, aš iš karto sakau, kad aš nepritarsiu. Nereikia taip iš karto sakyti. Net, kadangi nu, man sunku patikėti, kad Dima būtų tas ta žmogus, taip sakant, kuris paneigtų va tos milijonus tomų nu, diskusijų. Aš nes... Net, nu, bet jūs ruošitės tą... Ne, bet ima, jūs ruošitės tą daryti. <laughs> Ne, ne, nesiruošiu. Kokia drąsa. Pavyzdžiui, aš nesimčiau <laughs> įrodinėti šito, nes aš savo gyvenime perskaičiau galybę knygų, skaičiau vat, žmonių, ne, nu, nevardinsiu aš tų pavardžių, žmonės, kurie vat, ieškoja atsakymą tą klausimą, kas yra Dievas, ar jis apskritai yra, ko tas Dievas norėjo Aš perskaičiau viską, ką matyt reikia perskaityti. Aš matau, kad atsakymų nėra. Nu, Rolandai, vat, o Dima man ruošiasi jį pateikti. Nu, pateik, nu, gerai, labai pat... trumpai <laughs> pasakysiu, jo, tai-, tai ne, ne taip ir sudėtinga. Reiškia, kiek, e, Dievas su, su kiekvienu žmogumi kalba jo paties, vat, būtent to žmogaus, aplinkybių kalba. Gyvenimo aplinkybių kalba. Vat štai toks posakis. Labai trumpai apibrėžia, e, reiškia, Dievo, kaip sakant, kaip tokio e, elgseną su žmogum ir žmogaus E, elgseną su Dievu? Nu, galima, taip sakant, priimti tokį sakinį, Bet galima tą pasakyti žymiai paprasčiau ir nevartojant va tokių... Nu, mes va taip. Kaip sako, neminėk Dievo vardo be reikalo. Tai, tai tą galima pasakyti, kad kiekvienas žmogus gyvenime elgesi pagal jo galimybės. Ir jis veikia pagal savo galimybės ir proto keliamąją galią. Tai vat, e, dažnai būna... Tos... Nereikia čia painioti vat, e, nu, tokių nu, aukštų instancijų. Nes čia biškai kitoks aspektas, nes, e, kaip pasakius, jeigu žmogus vat, Nu, tarkim, meldžiasi tam Dievui. Nu, yra tokių žmonių, kurie nu, meldžiasi, nu, eina tai bažnyčia. Kas įdomiausia, įvairiems padeda. Ir vienoje gatvės pusėje gali melstis vienam, kitoje kitam. Ir, ir abu būdų... du taip sakant, yra gėrio nešėjai atrodytų. Ir išėjai į gatvę susimuša ir pripjauna vienas kitą. Ką mes matom šiandieną? Vat... Tame, e, kad, e, kodėl jie ten melžiasi? Jiegi prašo kažko tai iš to Dievo. Ane? Nu, kažko tai nori, kad jisai padėtų kažkame. Jie nori veikti savo ribotumą. E, jo, jo, jo, dažnai nori įveikti. Galų gale, paprasčiausiai, vat, mūsų, mūsų, kaip sakant, supratimo, visuomenės saugumo koncepcijų, kas yra išdėstyta daug maž. Dima, jeigu leisi čia, nu vis tiek yra toks, e, kaip ir anegdotas, žinot, bažnyčio meldžiasi du. Vienas dievė dievė padėka, ta operacija pasisektų ir man pervestų tuos 5 milijardus. O kitas sako, dievė dievė padėk, man duonos trūksta. Žinot, pabaiga šito. Tas sako, šia tau 10 tūkstančių ant tos duonos netrukdyk dievų bereikalas, suprantate. <laughs> Jo, nu, reiškia, Dievas padėjo. <laughs> ne, tiesiog tas racionalesnis jis. Nu, bet jam gali nepadėti Dievas. 5 <laughs> milijardus gauti. <laughs> O Dievas nu, tam, bet jis tam, irgi tikėjo duonai, tam, tas jau gavo savo, kaip sakant, tą, ką... Čia mane visada stebino, mane visada stebino tokie žmonės, kurie, nu, vat nesenai teko kalbėti su tokia e, moterim, Jis buvo nuvykusi į Indiją pas tą e, babą, kaip ten jo tas. Va ta baba. Ir jis šventai įsitikinus, kad tarp to tūkstančių žmonių, kurie ten iš jo kažko prašė, jis būtent jai atsiliepė. Mhm. Jinai, jai net į mintis į galvą netėjo, kad šalia buvo tūkstantis žmonių, kurie galėjo prašyti visai ko kito. O jai atrodo, tai, jūs, tai vadinasi, jis tik jai pataikė, Nes negalėjo visi tūkstantis prašyti to paties, bet jinai va, antiek yra susireikšminė žmogus va, savyje. <laughs> Jis net nepagalvoja, kad šalia sėdintis gali visai ko kito norėti. Tas, kuris norėjo duonos, jisai to, to ko norėjo ir gavo. Nesvarbu, kas ten jiem davė, ten tų 10 tūkstančių. Ir ką jūs to norit pasakyti? Aš, aš noriu pasakyti, kad gyvenimo aplinkybės to žmogaus. Bet ne, bet ne kiekvieną dieną būna šalia tas milijonierius. Bet tuo, tuo momentu jisai atsirado šalia. <laughs> ir, Dimo, ir bet tai yra tik vienas iš milijardų atvejų. O tą pačią dieną milijardai tokių prašė duonos bažnyčios ir jos negavo. Nu, bet, bet vėl jūs apie tai nieko nesakėte. Bet jūs matot va, tik šitą vieną fragmentą. Ne, nu tai anegdotas, gi sako, būtent apie tokį. Nu, tai jis, jis tik nori pabrėžti, taip sakant, subjektivumą visų tų reikalų. Jo, subjektivumas irgi čia egzistuoja, kadangi mes irgi patys dažnai, kaip sakant, įtakojam tos pačius, e, reiškia, būtent tos. Ja, gerai, eikim toliau. Tai vad, e, kodėl tas klausimas iš principo ir, ir neturi būti keliamas ar pirmas žmogus, ar pirmo ten lietuvis, ar kitas. Dima, aš dar sakysiu, mes jo ir nekeliam. Nu, jūs ir gal ir nekeliat, bet kiti. Tai va tie, kurie iškreipė mūsų tą prasmių lauką, tai čia jie suformulavo tą klausimą šitaip, tai jūs su jais diskutuokit. Tai... tai aš kaip tik ir piktas ant jų, kurie iškreipė vat, vis. Kodėl ant jų reikia pykti? Jie tiesiog nesugebėjo jums įrodyti, kad... E, ne, nu, <laughs> jie nieko nenorėjo įrodyti, tiesiog paėmė. Tai nereikia daryti, kadangi čia yra tiesiog skirtingi e, tikslų aspektai. Palaukit, Dima, jie mums neįrodinėjo, jie paprasčiausiai paėmė ir pakeitė klausimą, kuris skambėjo, ar tu pirmą lietuvis, ar pirmą europietis, ar pirmą lietuvis, ar pirmą katalikas. Mhm. Jie pakeitė, ar tu pirmas žmogus, ar pirmas lietuvis. Tai jie pakeitė, tai jų ir klauskit. o jūs, jūs gimęs Lietuvoje? Taip. Ir jūs save laikot ko? Jūs rusas, lenkas? O dabar vat, galim dėl rusų ir visų kitų. Ne, nu ko jūs save laikot? Aš save laikau rusų. Rusų. Bet jūs, o dabar jau klausimas iš mūsų gretų klausimų. Jūs save laikot rusų Lietuvoje ar Lietuvos rusų? O čia yra esminis klausimas. Aš save laikau rusų Lietuvoje. <laughs> Nu, reiškia, jūs esate mūsų priešas. Kodėl? Todėl, kad jūs, jeigu jūs save laiko trūsų Lietuvoje, vadinasi, jūs savo interesus nesijėjat su šita teritorija, su šita šalimi. Kodėl nesijėjat? Nu, kodėl, kaip jūs sakote, jūs esate... Kaip, dėl to, kad jūs sakote, aš rusas Lietuvoje. Nu. O rusų žemė yra visai kitur. Ir ta žemė jūsų o, labai didelė, o, dabar, o, dabar o mūsų žiūrėkit. žemė labai maža. O žiūrėkit, dabar vat, mes priartėjom prie klausimo. Ir kai iškils, vat, kai iškils dabar problemos, tai jeigu jūs save laiko tik rusų Lietuvoje, mhm. Vadinasi, jūs nesijėjat save su šita visuomenė. Dabar žiūrėk. O jeigu jūs sakytumėte, aš esu Lietuvos rusas. <laughs> Lietuvos rusas. Tai yra principinis skirtumas. Nu, koks skirtumas? Principinis. Reiškia, jums svarbu, kad šita teritorija būtų va tokia, kokia yra. Vadinasi, jūs pripažįstat e, teisę į Lietuvos tautos gyvenimą šitoj teritorijai. Nes, nes mes, jūs turbūt sutiksite, jūs kaip rusas turit milžinišką erdvę. Rolandai, dabar... Vat, ne, neradimą čia labai ne, svarbus dalykas. Svarbus, labai palaukit, svarbus. Palaukit, palaukit, aš noriu jūs suprasti. nu, tai, kad supras mane, aš turėčiau pasakyti apie tą kažką. Aš pirmą išskleisiu problemą. nu, gerai, dabar. O mes turime mažą lopinėlį, mūsų yra nedaug, mes nykstame. Ir vat iš to kyla kitas klausimas. Ar Lietuva yra čia gimusių žmonių kraštas, ar visų norinčių čia gyventi? Kaip jūs jį atsakysite? Kol kas aš turėčiau atsakyti pirmą klausimą. Ar rusas, e, reiškia, Lietuvos... Gerai, atsakykit vis tiek, aš paskui prieisiu prie antro. Reiškia, kaip, kaip jūs vat, asmeniškai suprantate tą rusas e, e sav, savoką iš principo? Ar tai yra e, reiškia, etnonimas kažkoks, tai ar kaip čia? Ne, rusas arba lenkas arba lietuvis tai yra žmogus, kuris, va, mes jau sutarėm, yra persisėmęs tam tikro egregorų. Ne, nu tai vat, rusas tai yra etnonimas. Ir jūs kaip... Ar ne etnonimas? Ir žiūrėkit, jeigu jūs esate tik rusų Lietuvoje, Tai tada, aš, aš jeigu save taip įvardinčiau, tada aš įsivaizduočiau, kad mano agregoras yra grinai rusiškas. Mane visiškai nedomina va čia lietuviški agregorai. Ir visiškai suprantama. O jeigu aš esu Lietuvos rusų, Tai aš esu dvigubą Gregoro žmogus. Iš vienos pusės aš turiu rusišką Gregorą, bet man yra Maironis, Basanavičius, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, valstybė nuiros iki jūros, ten tai aš visą tą priimu, aš žinau, tai yra mano kultūros, mano savasties dalis. Savo, savo, tam tikrą prasme tokie žmonės yra turtingesni. Tai aš irgi tai pripažįstu, bet... Jeigu aš esu, pavyzdžiui, Lietuvos aš ne, aš Lenkas, tai aš, atranta... aš domiuosi ir Lenkiją, Bet prioritetą aš teikiu Lietuvai. E, lenkas, rusas, lietuvis, totorius, žydas, nesvarbu kas, kaip žodis, e, leksika, morfologija, kaip formuojasi ta savoka. Reiškia, lietuvių kalboj, lenkas, rusas ir bet kas kitas, tai yra daiktavardis. Ar ne? Atsako į klausimą kas. Nu, aš žinau, kur jūs lenkėt. Ruskiai, būdvardis. Būdvardis. <laughs> būdvardis. Būtent čia aš lenkiu. Kadangi jeigu būdva, būdvardis Bet, rusų kalboje. Tai žiūrėkit, tai čia, čia yra tik žodžių. jau visiškai kitaip Dima, skamba čia yra, žodžių, čia yra žodžių žaismas. Ne žaismas. Čia yra ne žodžių žaismas, kuriuo spekuliuoja dalis rusų. Ne, ne, ne. Suprantat, aš, aš dėl to visiškai nespekuliuoju. Savotiškai plėsdami to ruso, pas, ruso pasaulio erdvę Aš jos, aš jos būtent, galiu suprasti. Būtent, <laughs> ja. Jūs tada turėtumėte suprasti. Aš puikiai suprantu, ką jie daro, kodėl jie perkelia vat, šitą, kodėl jie nori tą žodį ruskiai taip sakant, pervesti būdvardžių kategoriją. Tik tai būdvardžių kategorija yra rusų nu, kalboje. Taip, bet tai nu. čia nu, yra tik žodžių žaidimas. Nu, nes jau šiaip savo žodžių žaidimas neatsiranda. Jeigu yra kalboje kažkokia savoka ir jeigu būtent galėjaugi pavadinti rū, e, rūs ten arba ten rūsič, jo, galėjau taip vartoti tokią savoką. Dima, mes čia galų, bet, galė, bet mes čia galų nerasim, bet esmė yra ta pati. Žmogus save laiko rusų, Dėl to, kad jisai yra persunktas atitinkamų syvų fiziologinių, kultūros, istorijos, tas jam yra sava. Net jeigu jis su to nesutinka. Vat, pavyzdžiui, Lietuvoje, nu arba toj pačioj Rusijoje. Sakykime, šiandieną vieni yra už Staliną, kiti prieš Staliną Rusijoje. Bet jie visi žino, kas tas Stalinas. <laughs> bet visi žino, kad buvo toks... Nesvarbu, Dieva, bet jie visi gyvena tam, pačiu, tam pačiam kitko, kažkokiam... Kito Stalinui buvo užduotas tas pats klausimas. Kažkada. Žinau aš ir šitą <laughs> viską. ir ką jis atsakė? Žinau aš, ką jis atsakė, bet... Dar sėki sakau, Stalino pavyzdys čia mums netinka, nes jisai, būdamas, taip sakant, mažos tautos atstovų, gavo į savo rankas įrankį, kurio jis niekada negautų gyvendamas Gruzijoje. Nu, gal nege, ne, negautų, bet... Nu, kaip jis, nu, tai, nu, tai taip, taip, tai, tai iš neišvengiamai ir turėjo įvertinti ir atiduoti duoklę tai tautai, kuri leido jam tai pasinaudoti tai, ją e, kaip instrumentą. Rolandai, čia ir klaida, ir slypi, tai čia ir nėra tauta. <laughs> čia, čia ne tauta, čia yra tam, tam, tam tikra civilizacinė esybė, kaip sakant, arba ten, nu, čia daug, daugiau negu tauta, paprasčiausiai. Kadangi, nu, tai, jeigu mane, o tai reiškia, biškai... Dima, pakrapsi, tai jūs esate tai... tada apskritai šovinistas rusiškas. <laughs> šovinistas. Taip, jūs šovinistas. jau automatiškai vien iš to tokio, vat, žodžių žaismo, kad e, rusai yra ne daiktavardis, o ruskiai būdvardis, darot, kad jūs esate aukščiau kažko tai. Ne jūs. Nu, kaip tai? O iš esmės, vat šitą savo. Ir kad rusai yra ne tauta, o tiesiog kažkokia kokybė. Nu taip, nu, čia. Kokybė kažkokia. Taip, taip, taip. Matot kaip? Tai įsivaizduokit, kas jūsų lūpomis šneka. Kas? <laughs> nu, šneka, nu, nu, aš net nežinau, kaip įvardinti šitą, šitą tai užmačią. Kas, kas toje kokybė yra blogai? <laughs> tai vat, pasakykit, vat, kas. Pretenzijos į išskirtinumą. Vien dėl to, kad jūs vadinatės ne, ne, ne rusas, o ruskiai, kokybė atseitas būdvardis, jūs pretenduojate, taip sakant, išsiliet kaip vanduo po pasaulį, taip? Nu, praktiškai taip ir vyko prieš paskutinį nu, tūkstantį. Nevelnio taip neįvyko. Lygiai taip pat liejasi po pasaulį, sakykime, anglosaksų kultūra, nors jie jokių būdvardžių nesivadino. Kodėl? Tiesiog jūs neužmirškit vieno dalyko. Tarp kitko, anglų kalboje rusas irgi skamba kaip... Ne, ne, bet amerikonai tai. American. O anglai? <laughs> Nu nu, Englishman, nu. English. Nu, tai kur English. ten būdvardį? Russian, English ir taip toliau. Nu, ką jūs to norit pasakyti? Bet vat, e, tą noriu pasakyti, kad e, jų leksika ir morfologija. Tai mes tada ir Lietuvėnin galim taip pat išvesti, suprantat? Taip. Taip, jų leksikoje morfologija. ne, <coughs> tai mes čia, kitaip, čia, mes, čia mes lendam į tokias, nu, dėbrį, dėbrį. Dėbrį. Nu, žinot, aš galiu pas, pasakyti... Aš tik vieną daiktą pasakysiu, ko nesuvokia ir dalis rusų, o to labiau Lietuvoje žmonės nežino. Kada rusų kultūra iš tikrųjų, nu, 19 šimtmetis, Dostojevskis ir visa kita, tada praktiškai, jeigu neimsim Kinijos, tai Rusija buvo didžiausia tauta pasaulyje. Ir natūraliai, būdama didžiausia tauta, turėdama milžinišką teritoriją, jie darė stulbinantį poveikį visam pasauliu. Ir čia susidūrė su kita <laughs> milžiniška tauta ir, ir, ir imperija, su anglais. Nu, jie irgi ne iš karto tapo milžiniški. Ne ten reikalas. Net, dar, dar kitaip, jie užgrobė kitas teritorijas. Rusai plėtė savo pasienio teritoriją, o jie tiesiog laivais. Bet ne tam reikalas. Bet tai buvo dvi stambios imperijos, kurios vat, kariavo šimtmečius ir kariaus toliau ir dabar vėl kariauja. Tai vat, aš pavadinčiau jų ne Bet palaukit, palaukit. Ir... O civilizacijomis pavadinčiau. Taip, galima vadinti, kadangi dydis yra. Jo. Kaip ir amerikonai yra ne tauta, yra, yra, e, amerikonai yra tauta ta tikrąją prasme arba anglosaksai. Mhm. Bet jie taip pat yra ir civilizacija, nes mes esam veikiami tų amerikonų. O ypatingai per pastaruosius keliasdešimt metų, kadangi jie kontroliuoja žiniasklaidą, jie kontroliuoja kultūros procesus. Ir dėl to mes esam veikiami. Bet tai nepaneigia, kad yra amerikiečių tauta, Nacija jie ten save vadina. Jie save vadina nacija. Taip, nacija. nacija čia, ten yra labai didžiulį, sudėtinga, didžiulį kadangi jie tik formuojasi. Jam labai nu, nedaug metų. Bet, kaip sako žmonės ten gyvenantis ilgai, nuobodžiai ir bendraujantis su jau, nenoriu pavardžių minėti, bet jūs turbūt žinot, vienas ten fizikas rusų, pragyvenęs dešimtmečius, vedęs anglosaksę. Ką jisai sako? Nežinau. Ką. Po šiai dienai Jungtinės valstijas vienyje va ta anglosaksų elito dalis, giliai, giliai Amerikos toj nacijoje esanti ir kuri save laiko, va, taip pat kaip jūs pretenduojate į tą rusų pasaulį, taip, taip jie pretenduoja va, į pasaulį apskritai valdovus. Nu, jie pretenduoja į valdovus, o rusų pasaulis į valdovus nepretenduoja. Nu kaip? pretenduoja. Jis pretenduoja vien savo, jis pretendavo 19 šimtmetį dėka savo didumo, neišvengiamai pretenduoja. Nu, Neišvengiamai. Ta, reiškia, Tiučevo eilės jau girdėjot apie, reiškia, dvi, dvi vienybės, ne? Turbūt. Priminkit. Ну, rusiškai nebent tik tai. Jeigu, ну, один rusiškai. Единство возвестил оракул наших дней, быть может спаянное железом лишь и кровью, но мы попробуем спаять его любовью, а там посмотрим, что прочнее. Ти от э, ча ну м'яткасі що что? да Дима, Каси что сяк, О чому ты вас якийсь? Вот іще то тючево і лера, что? Кас гаунась. Де касава дідумо, jūs kaip upė išsiliejat ir net gerų norų vedini, jūs va tokias tauteles kaip mūsų, jūs savo glebį taip ir uždusinat. Neįliam glebį. Jo, tai gali, gali, būt, gali tai, taip atrodyti iš tikrųjų. Taip, aš visiškai sutinku, kad taip atrodo. Nes yra visiškai skirtingi tikslai ruso ir lietuvių. Nes rusas, net ir dabar, aš jau nekalbu apie 20 amžiaus pradžią, kai jie buvo didžiausia tauta, bet net ir dabar, tai vis tik yra, taip sakant, galybė, ar ne? Ir jūsų, nu, aš negaliu sakyti jūsų, nes jūs Lietuvoje gimęs, sakau, bet imkim va tą ruskiai, to ruso pasaulio gyventojai. Jūsų uždaviniai yra iš tikrųjų, na, muštis toj vat, geopolitiniai erdvėj dėl lyderiavimo. Jūs turite tam potenciją. Kaip aš nevadinčiau to lyderiavimo, aš tikrųjų. Nu, palauk, Dima, nesvarbu, kaip jūs nu. vadinsit. Jeigu, jūs, žiūrėkit, kas gal, jeigu jūs nesimušite dėl lyderiavimo, tai jūs sumuš. Kas dabar ir vyksta. Nu, tas, ir va dabar Sirijoje, žiūrėkit, Sirijoje, va dabar Sirijoje, va kas atsitinka, jūs negalit pasitraukti. Vat kur problema, jų amerikonai nepalieka galimybės nesimušti. Nes jeigu jūs nesimušit, jūs suskaldys į gabalus ir jūsų neliks. Vat kur problema. Tai, su visa, ta, yra, su visa yra... to Tiučevo romantika – Jūs neturit pasirinkimo. Jūsų potencija, jūsų galimybės verčia jūs plaktis dėl lyderiavimo pasaulyje. O, o, o kokia yra mano lietuvių genties atstovo užduotis? Va, pirmas 15 punktų, e, pirmas punktas 15 tų. Mhm. Išlikti šiandien, kad būti rytoj. Nu, čia... Mes negalim kelt savo... Ne, negalima šito, mes negalim lyginti su jumis, suprantate? Aš matau, kaip mano tauta išsibėgioja. O kodėl aš, pavyzdžiui, turėčiau, nu kaip sakyti, nepergyventi dėl to? Neturėtumėt. Sutinkat, kad aš turiu pergyventi. Aš matau, kaip mes nykstam, kaip iš mūsų, taip sakant, atima viską, ką mes turėjom. Ir kažkada jūs pats pasakėt, kad jų, šiaip Lietuva turi du kelius. Arba į, reiškia, vakarų pasaulį ir ten išnykti. Ne. Nu, kaip tik, kaip klaidžiai. Ne, ne, aš, aš sakiau, kad jeigu, jeigu viskas eis taip dabar. Taip tai mes išnyksim. Bet tai nereiškia, kad mūsų kelias yra į rytus. Tai yra punktas kitas, ne į rytus, ne į vakarus. Nes va, kodėl aš sakau, kodėl ne į rytus, Dima? Todėl, kad va su visa šita tiučiovo meilė, jūs mus uždusinsit. Suprantate? Nes jūsų daug. Jūs net nepastebėsit, kaip jūs mus uždusinsit. Ir net nereikia nieko blogo jums. Nu, aš jau nekalbu ten apie tos tremimus, vežimus, sakykime, ten buvo epocha, ten buvo komunizmas, kit, buvo kit, kitoks. Bet net įsivaizduokit, kad jūs ateinat, aš jums kitą pavyzdį duosiu. Vat yra, Rusijoje gyvena baškyrai, udmurtai ir taip toliau. Vat aš skaitau udmurto straipsnį. Udmurtijos autonominės respublikos gyventojų. Ir tas udmurtas rašo. Nu, sako, tie rusai mums leidžia viską daryti. Nori mokyklą udmurtų kalbą? Turėk. Nori televiziją udmurtų kalbą, leisk, bet sako, patys udmurtai nieko to netu, nedaro. Nes udmurtų yra keli šimtai tūkstančių, o jūsų yra šimtai milijonų. Ir tas udmurtas, va tas paauglys 14-15 metų, kuris yra, ieškodamas savo socialinio vaidmens, jis mato, kad su ta udmurtų kalba Jis nieko negaus. Kad jis dabar geriausiu atveju kur nors ten provincijoje leistų murtų kalbą laikraštėlį, to viskas ir, ir, nieks, ir tie rusai nieko jam nedaro, daryk. Prandat, kur problema? Va, ką aš turiu menį. Ir jūs tam udmurtų viską leisdamas. Na, bet nuo ko priklauso šitas dalykas? Va? Užtad, užtad aš ir... Nu, tų udmurtų priklauso, kad nu, jie... Teoriškai, nu, Dima, teoriškai taip. Priklauso, bet žmogus tai, tai, tai jų, jų savoka, reiškia... Dima, bet žmogus tai silpnas. Nu, silpnas, nes ir jis ieškodamas socialinių vaidmens, skanesnio kasnio, jis jau mato, kad su Udmurtų kalba toli nenuvažiuos, taip kaip Lietuvoje dabar. Jau mato jaunimas, kad anglų kalba mums duos daugiau užvalgyti. Taip. Tai užtada aš ir sakau, ne į rytus, ne į vakarus. Norint išsaugoti va čia tą Lietuvą, tą vienintelį nedidelį žemės plotelį pasaulyje, kur mes galim būti šeimininkais, galim tvarkytis kaip mes norim. Taip, teisingai. Kaip tie katalonai, aš, aš visiškai kaip tie katalonai, kur dabar veržėsi iš Ispanijos, tai jie nori būti nu, šeimininkai savo toj teritorijai. Tai aš, tai aš matau, kad aš jeigu mes... Pilnai pripažįstu, kad... E, Žiūrėkit, jeigu mes... Ja, bet šitoje vietoje labai svarbu, nes žmonės nesuvokia. Jeigu tu dabar eisi vat, su vakarais, nu aišku, kad mes išsibėgiosim, atvešim mums tų migrantų, Mes ir dabar jau neturim savo įstatymų, neturim savo valiutos, nu ateitis labai liūdna. Bet tai visiškai nereiškia, <laughs> kad aš noriu eiti į rytus. Tai nieks ir ne... Nes iš ten, at... nes iš ten ateis Vatiučiavas, su atsit <laughs> spinduliuojančia meilė ir uždusins tave. <laughs> Aš sakau, jau nekalbu apie kažkokius tragiškus momentus, vežimus. Jūs net nepastebėsit, va Dima atvažiavo, atvažiuos jo broliai ir jau Vilniui žiūrėkit. Nu, broliai. jau aplinkui kalba rusiškai, kiti kalba lenkiškai ir po truputį, po truputį mano aplinka jau pasidaro nebelietuviška. O jūs net nepastebėsit, jūs nieko blogo man nedarot. Bet jūs kalbate tarp savęs jau rusiškai ir aš savo žemiai po truputį, po truputį nepastebimai nebeturėsiu su ko lietuviškai šnekėti. Nu, Užtad aš tai- keliu dymą kitą klausimą. Todėl, todėl yra tas vat, būtent e, Tarybų sąjungos, kaip sakant, tokia politika buvo palaikyti ten ir kultūrą lietuvišką ir visą kitą. Ir tie, iš tikrųjų palaikydavo ir buvo ir kino studijos. Ne tik lietuvių, ten buvo įdomesni dalykai. Jie jakutams rašė eilėraščius už jų inteligentiją, kadangi nebuvo ten šiukčių poetų, žino tas istorijas jokingas. Nu, o jie turėjo turėti savo... Jie specialiai palaikydavo. Taip, jie tai dirbtinai rašydavo, taip sakant, tai ten kitokių kuriozų prieidavo. Bet čia buvo ne rusų, čia čia buvo bolševikų. Čia yra bolševikų e, tam tikros ten utopinės idėjos. Nu, bet bet Dima, Dima, e, žiūrėkit. Tam tikrą racionalybę. Žiūrėkit, Dima, bet iš to išplaukia dar vienas vat, mūsų gretų tų punktų klausimas. O tas 80-20. Užtada aš jį ir akcentuoju. Kad mes galėtume jaustis čia, savo žemėje, vieninteliai toj, ne jūsų ta šeštadalis pasaulio, suprantat, kur ten Jėzus Marė, ten tų lietuvų sutilptų, kiek tik tu nori, ne? Bet mes kitos neturim vietos. Jūs sutinkat, kad aš, nu, aš turiu teisę, taip sakant, ginti. Asmeniškai aš sutinku. Jūs pripažįstat? Taip. O klausimas labai paprastas. Va šitas santykis šiandien, 84 lietuvių po 6 rusų, lenkų ir kitų ten smulkiai, yra gana naudingas mums. Jis beje yra per pastarąjį šimtmetį pats geriausias. Anksčiau buvo blogiau. Naudingas. Anksčiau buvo blogiau, nu, pavyzdžiui, Vilnių, Klaipėdoje, ten buvo visai kitas santykis. Nu, ir jūs turbūt pripažinsit teisę, vat lietuviam, šitą santykį saugoti. Manęs nes tada, ne, dyman, nes tada mūsų bus mažiau, suprantate? Nu, jeigu dėl santykių, o dabar žiūrėkit, kas laikymo, tai tik, tikrai, nu, tegul, tegul būna tegul tam tikras santykis. Va, tai reiškia, jau šito punktu bet, jūs mūsų e, gretų žmogus. Žiūrėkit, bet, bet, žiūrėkit, sutink, žiūrėkit, bet sutinkat, kad iškilo problema dabar su tais migrantais. Iškyla problema. Ir jeigu jie čia plūstels, jie pažeis va šitą santyki. O mes čia kur gyvenam, nu, mes esam vienos civilizacijos. Aš, aš pasakysiu dar paprasčiau, nes e, tas visas e, šurmulys aplink to plūstelėjimo, kad jie plūsta e, labiau skirtas tam, kad mūsų ta visa visuomenė, nesvarbu kiek mūsų čia procentualiai bus, ar, ar 20, ar ten 80, ar dar kažkiek, tiesiog nori įvaryti tam tikrą fašistinį santvarką. Nu, tai čia jau, jau čia paskui. Va, ir jų gali ir ne, neatvykti čia, čia iš visų, pavyzdžiui, Lietuvoje. Gali nebūti iš visų jokių migrantų. Bet jie padarys tokį šurmulį, reiškia, kitų no, prancūzijų dar kažkur. Suprantu. Ir įves tam tikrą, reiškia, baimę būtent tų, tų visų, kaip sakant, dalykų. Jie per baimę, sakant, bando šitos dalykus. Kitaip, aš paprašiau suformuluos. Kitaip sakant, jūs bijot, kad jų net čia neteis bet tam tikros nuotaikos nukryps į čia esančius, va, rusus, lenkus. Tas irgi gali Taip, būti. suprantat, nors, nors tie dar netėjo. Taip. Suprantat, sutinku, sutinku, sutinku. Tai vat, ir kitas dalykas, vat, tarkim, lietuviai. Tai kaip tarp lietuvių irgi yra visokių tautybių, <laughs> jeigu ten jie irgi save vadina tautybėmis, ten zukai dar kažkokie. Ja, čia yra tik tarmės. Nu, nu, čia, čia tarmės. Suprantat, bet... Čia pavyzdžiui... yra kita problema, kad atsiranda norinčių, taip sakant, dar skaldytis. Žemaičiai irgi yra trijų rūšių. Būtent, būtent, kad žemai, žemai, žemaičiai dar visi kiti ir visi nori, kaip sakant, save išreikšti, kaip sakant, aukščiau kažko tai. Irgi gyvena savo žemėje, <laughs> tarkim. Nu, tas pats. Nu, taip, tai, tai mes galim <laughs> prieiti iki rajono. jo, tai galų gale tai prieisim prie atskiro. Iš, iki individu. savo lovos. <laughs> prie atskiro individu. mano lova, mano virtuvė ir aš esu, taip sakant, vadin. <laughs> Gedimino vienas Respublika. Taip, teisingai. Ne, be abejo, čia, bet nu, visur, kaip sakyt, visur yra nu, kažkokios ribos. Tai aš e, tu, dėl tų dalykų neturiu absoliučiai jokių pretenzijų. Tik tai, kad vat, reikėjo iš... iš bet aš jums atsakau, to, kodėl, kodėl aš... Žmogiškumo, jo, bet žiūrėkit, kodėl aš bijau, kodėl aš bijau to jūsų ruskiai mir. Aš suprantu, kodėl jūs bijote. Ja. Aš jo bijau, jo, aš jo bijau. Nes jis mūsų uždusins. Tai va žiūrėkit, kodėl taip įvyko Net Tarybų sąjungoje, tarkim. Nes nors ir buvo tas va, skatinimas tų visų kultūrų, reiškia palaikymas. Tarybų sąjungoje buvo biški kita apdima. Jūs turbūt žinot, kad, pavyzdžiui, Baltarusių kultūros idėja, Baltarusių nacijos idėja paradoksaliai, bet stumė bolševikai. Mhm suprantat, mažai kas tą žino. Ukrainizaciją vykdė bolševikai pirmiausia. Taip, taip, taip. Ir Gruševskis, tas, kuris buvo Ukrainos kalbos kuriejas, jis mhm. paskui buvo Tarybų sąjungos mokslo akademijos akademikas. Taip, ir va žiūrėkit, koks paradoksas gaunasi. Lygtai ir, kaip sakant, padeda toms kultūroms išsilaikyti jo Tarybų sąjungoje. Bet e, iki galo, pavyzdžiui, nu, Pavyzdžiui, kažkokia mokslinė literatūra nebuvo verčiama e, pilnai, pilnų, pilnų apimčių. Neįmanoma. Neįmanoma. Tai neįmanoma. Vat, tokie dalykai, vat, e, vat kodėl vat, kyla, kaip sakant, kaip... Bedima. Vat mums yra pretenzijos, dima, mums, dima, dima, dima, kurie dabar visuomenės saugumo koncepcija. Čia išsirė. negalima užmiršti, jeigu kalbam apie Tarybų sąjungą, kad jie formavo tam tikrą antstatą. Ir buvo sovietskiai čilavėk tokia mhm. savo. Na, būtent, būtent. Taip, ir nežiūrint į tai, kad jie formavo tas tautinės kultūras, ten visi turėjo savo šokio ansamblius dainų ir taip toliau, vis tik buvo dar tokia savoka kaip sovietski človek, tarybinis žmogus. Panašiai kaip dabar Europos Sąjunga kūrė vat, europiečiai. europiečiai taip. <laughs> Kadangi kūrė tie patys, kurie reiškia... Nu, tam tikrą prasme, taip, tas patys kūrė jo. Nežiūrint 70 metų pastangų Tarybų sąjungoje nieko neišėjo, tik atsirado galimybė Ir visi tie sociumai išsibėgiojo. Tai tik dar sėki man yra įrodymas, kad tai yra utopija. Aišku, aišku, per kažkurį laiką galima sunaikintas tautas, jos užmirš savo tuos agregorus ir jos be abejo, vat, pr prancūzai. Prancūzai yra labai jauna tauta. Šiandieną į save laiko prancūzų, bet dar prie porą šimtų metų prancūzų protėviai tokios savokos, taip sakant, bendros nežinojo. nežinojo. Mhm ten buvo bretonai, ten nu, nežinau. Kaip ir lietuviai. <laughs> Lygiai taip. Sunku pasakyti, Lietuva neturi tiek. E, nors galima tam tikrą pasakyti, 19 šimtmetį net ir bendrinė kalba, juk buvo renkamas, žemaičių kalba galėjo tapti bendrinė kalba. Bet vis tiek suvokimas kažkoks, kažkoks buvo. Ir čia reikia vieną daiktą, tada jeigu apie Lietuvą prakalbat. Lietuviai, kaip bebūtų, bet dzukai su žemaičiais, nežiūrint ant tų savo, žinai, tarimų, Jie susišneka. Tik kad ir su rusais žemaičiai susišneka. Palaukit, bet ką aš noriu pasakyti. Bet, pavyzdžiui, gruzinai, o tie visi megrelai, ten adžarai, osetinai, jie tarp savęs nesusišneka. Nu, gali būti. Ten yra visai kitos kalbų grupės. Ir Prancūzijoje tas pats buvo. Prant? Nu, čia tai galima, jo. Tai Nes jeigu mes taip imsim, tai tada lietuviai susišneka su baltarusiais, su ukrainiečiais ir apskritai baltų ir slavų kalbos yra gana artimas. Taip. Bet būtent prie to ir reikia, kaip sakant, nuo to reikia. To tai reikia čia, remtis, čia visai čia, kita jau diskusija būtų. Aš ką to noriu pasakyti? Tiesiog va toj baltų slavo arealė išsiskyrė per šimtmečius tas lietuviškas ingredientas, susiformavo lietuviškas egregoras ir aš jį norėčiau saugoti, nes aš jį laikau savo. Tai vat, e, dėl, dėl tų visų dalykų. Ir lygiai taip pat, sakykime, prancūzai arba vokiečiai šiaurės vokiečiai ir pietų vokiečiai yra panašiai kaip baltai ir slavai. Mhm. Jie nesusišneka, suprantat, arba susišneka tokiam lygiai, kaip, kaip vat, mes su rusais. Nu. Ir tarp kitko visai, visai nenustepčiau ir dabar jau yra tokių procesų, vat bavarai pradėjo judėti. Mhm. Prandat. Nu, skaldyk ir valdyk. Ką, ką tai čia, čia kitas klausimas. <coughs> bet, bet čia iš esmės, ką aš norėčiau pasakyti, vat, mums yra dažnai keliamos pretenzijos, uh, Ne, ne iš tai Lietuvos. Ne iš Lietuvos. Tie, kurie užsieima visuomenės saugumo koncepciją čia pas mus Lietuvoje. Kadangi, nu, jūs, man, man atrodo, 11 naktygonį buvot pasakę, kad e, kažkuriai tai ta vat, koncepcija, viskas su ja, su ja jūs visiškai sutinka, tik tai jinai skirta kažkuriai tai visuomeniai. A, aš, jo, aš tu suformuluosiu jo, savo požiūrį. Visuomeninė bet... saugumo koncepcija, Dima, pačiam pavadinime sako, visuomeniai. Jo, tai yra instrumentas valdyti visuomenį. Nu, nu kaip? Valdyti, nevaldyti, bet... Nu kaip, čia... ką sako, ką sako ta jūsų koncepcija? Yra primityvus. Yra valdymas, oro savivalda. <laughs> Gali būti ir tas, ir tas valdymas. Yra tos pačius procesus vyksta. Tai čia tik yra, taip sakant, aukštesnis lygis. Yra valdymas primityvus, ten per jėgą, per pinigus, per ekonomiką. Aukštyn, aukštyn ir prie ko prieinam? Aukščiausias lygis koks? Per prasmių lauką valdymas. Nu, tai pasaulyje žiūro ir... Taip, bet va ta prasme lauka, kurį mes čia formuojam, jis yra pats, pats geriausias e, valdymo instrumentas, bet kiekviena visuomenė turi savo prasmių lauką. Čia yra tik metodas. Nu, šiaip, tai Visuomeninė liečia... saugumo koncepcija skirta rusam, lenkam, brazilam. Tai va tarp rusam... Čia yra instrumentas. Aš, supraskite teisingai. Vat, uh, kadangi Rus, Rusijos civilizacijoje, aš taip pasakyčiau, gyvena daugybė tų tautų. Iš, iš, iš pradžios jau, kaip sakant, nes jie jau, jau taip istoriškai susiklostė. Aš suprantu, bet čia... Tai ten, ten tai faktiškai tai dabar kalbat... taikyti prie kažkuriai tai tautai atskirai. Tai jūs kalbate dabar kaip? Kaip rusas su manim? Dabar kalbu kaip visuomenės saugumo Jeigu... atstovas. <laughs> Va, palaukit. Ne, bet jūs... Bendrai visuomenės vis, Palauk, visos... Dima, bet jūs, jūs tik dabar pasakėt, kad jūs turite instrumentą. Visuomenės saugumo koncepcija. Tai yra instrumentas. Taip. Bet mes įtaikysim. Bet kiekvienam žmogui atskirai. Jinai, ir ne žmogui. žmogui. Nu kaip, Dima? Nu taip. Jeigu visuomenės saugumo koncepcija. Visuomenės. Visuomenės, visuomenės. Bet jinai yra tiesiog projektuota konkrečiam asmeniui. Tam, kad jisai įsisavintų tą informaciją ir arba pasitaisytų pats savaime, pasiektų tam tikrų savo užbrieštų tikslų. Arba tiesiog praignoruotų šitą dalyką ir, reiškia, Na, mes čia tada turėtume atsakyti savo į klausimą, ar gali didžioji dalis kiekvienos visuomenės apskritai tokius dalykus gilintis. Daly, didžioji dalis negali. Nu, tai matot, jūs ir atsakėt. Negali. Nu. Kadangi, nu, nereikia. Vadinasi, šita koncepcija yra skirta elitui, kad ne jis elitui. ją pasinaudodamas valdytų savo visuomenę. Ne elitui. O kam? konkrečiam žmogui, kuris e, jaučia, kad ta informacija jam yra reikalinga. Nu, gerai, bet jūs sutinkat, kad tų konkrečių žmonių yra nedaug, kurie, kurie gali suprasti, kurie nedaug. nori suprasti. Šiam momentui labai nedaug ir netgi tie, kurie nori suprasti ir e, daugumą atveju nesupranta. Nes trūksta proto keliamosios galios. O mes sutarėm, kad ta galia yra iš prigimties atsinešama. Nu ir taip gali būti. Nu tai jeigu tu neatsinešiai, tai tu mokykis kiek tu nori. Nėra galios. Ir vat dėl to atsiranda visokie iškrypimai, tos pačios koncepcijos. Nu, suprantam, teisingas supratimas suprantam. E, tų visų. Nu, taip kaip prasmių lauką mūsų iškraipė, va tais klausimais. <laughs> Visą pabudom ir kelkimės dešiniai pusėje, ten yra grinas iškreipimas. Vat paėmė mano klausimyną, paėmė mano prasmių lauką ir viską apvertė aukštinkojom. Ir tie žmonės, kurie ten rašė, vat, pabudom ir kelkimės Facebook'e. Tai tik rodo, kad jie visiškai nesupranta, ką jie rašo. Nu, yra ir tokių žmonių mūsų gretose, taip vadinamas. Ką, ką tu čia padaryti? <laughs> Visokių yra žmonių, kaip pasakėt praeitą kartą, kad kokius turim žmonės, su tais, su tais reikia dirbti. Nu, čia yra Stalino posakis, draugėk pisatelių mane vam net. <laughs> tai už tai devintoj naktygoniai, kai mes šnekam apie tai, kas yra tikras tautininkas, mes ir šnekam kad į tautos savoką eina visi durniai, protingi, geri, blogi, Ir net jeigu jie nepripažįsta mūsų vat, kaip tautos, vis tiek jis negali, vat, sakau, aš kaip apie Staliną išnekėjau, rusai kai ginčia, nu, žiūrėkit, jie tiesiog nekenčia vieni kitų, vieni už Staliną, kiti prieš Staliną, ne? Mhm. Bet visi žino, kas jis toks yra. O sėdi šalia koks nors, nežinau, nu, iš Angolos pavyzdžiui. Jam nei šilta, nei šalta, suprant, jis nei už, nei prieš. Nu, nes jis yra visiškai kitam agregorė. O ten kokie tuciai su tais, ten kokie plakėsi, ar ne? O, milijonus įžudė. Mes žiūrim, vėl nežinau, kodėl koja ten mušasi. Nu va, va, tai yra skirtingose agregorose gyvenantys žmonės. Ir net jeigu viens kitą neigia. O nu, kaip dabar šitie Rusijos liberalai, suprantat, neigia tuos, taip sakant, tokius, nu, protarybiškai nusiteikusią visuomenės dalį, jie neįgė tiesiog, bet jie visi yra vien surišti. Žmogiškumas. Ką jūs turite omeny? Būti žmogum reiškia gebėti, reiškia kažkai kažką tai kurti. Kiekvienas žmogus kažką kurti sugeba. Tame tarpe ir niekšai. Čia yra visas o, o, kompleksas. O, o gabus niekšas sukuria tokius siaubus, taip gabiai, suprantate? Be, be šito punkto, reiškia, jeigu žmogus nesugeba kurti, iš principo jisai žmogum netaps. Čia iš didžiosios raidės parašyta, matot? Bet ten nežmogiškumas. Что значит быть человеком? Человеком iš didžiosios raidės parašyta, o ne šiaip savo žmogum. Tai čia jau nežmogiškumas savo. Nu, čia ma, mes ma, vertinam kaip žmogiškumą savo. Tai čia jau lietuviškai tada išverst, tai savokų, bus biškį savokų kitaip. prasideda maišymas. E, Tai vat, reiškia kitai, kitas aspektas. Gerai, bet ir čia aš iškart sakau, ką reiškia būti žmogumi iš didžiosios raidės ir pirmą savybę kurti. kur turėti gebėjimą kurti. Taip, o jeigu aš kuriu blogį, tai aš esu žmogumi iš didžiosios raidės ar ne? Ne, ne, palaukit, sekundį, čia reikia pabaigti iki galo, nes e, šiaip, e, šiaip jeigu atskirai punktą kiekvieną imt, tai mes galim tą vat, e, gebėjimą, reiškia, kūrybai priskirti ir demonams, kurie, kaip sakant, irgi iš tikrųjų gali kurti kažkokius nešiškus dalykus. Taip, bet ir žmogus turi tą dalyką, tą, tą gebėjimą turėti. Jeigu jisai neturi gebėjimo tokio, tai jisai žmogum iš didžiosios raidės ir negali tapti. Suprantat, kame problema? Nematot, Dima, tai čia aš jūsų galiu paaiškinti, jūs pats suprantat, kokiuose čia jūs esate, taip sakant, dviprasmybėse paskendęs. Tai dviprasmybės visur yra. Ir, ir čia ne tik dviprasmė, čia reikėjo dar prieš tai parodyti vieną slaidą, kur apie psichikos sandaros tipus pasakyta. Ehm, nu, tiesiog ten ir tos demoniškumo, kaip sakant, pagrindas irgi kūryba paprasčiausiai. Aiškiai, bet e, demoniškumo savoka neleidžia. Gerai, žiūrėkit, demoniškumo. Elementarus klausimas. Sakharovas, kuris prisidėjo prie atominės bombos sukūrimo. Mm. Nu, žmogus iš didžiosios raidės ar ne? Nesakyčiau, kad jisai iš didžiosios raidės. Nu, va, matot. Jis greičiausiai demonas, <laughs> taip vadinamas. Aš priskirčiau tokį, Bet, tokį jo elgseną, kaip sakant, būtent demoniškumą. Nu, va, matot. Gerai. Mhm. O čipų kuriejai? Kokių? Tiesiog čipų, kurį išrado patį principą čipą. Čipo, o paskui tą jisai... čipą, o paskui tą čipą mum čia įstatys ir valdys. Čipą įstatyti gali kažkas tai jau. Nu, bet jis išrado. Jis išrado. Jis išrado kitas. O nu, įstatys. Tai nesvarbu, tai bet kitas. jisai turėjo suprasti, tai jis geras ar blogas, o tas išradėjas. Nu, sakyti, lygiai taip, taip pat ir tas, sakaros, lygiai tas tai pats. Ne, ne pati mechanizmą surado. Lygiai tas pats yra atominės fizikos visi kuriejai. Ir atominė elektrinė yra, bet yra ir atominė bomba. Atominė, o tapo atominės bombos. Taip, kad kurėjai. jau net šitoj savo, ką tai reiškia kūrėjas iš didžiosios raidės. O muzika, o genialūs kompozitoriai. Taip. Iš vienos pusės iš tikrųjų genialūs, o iš kitos pusės per tą muziką galima valdyti visuomenę. Tai ir valdoma visuomenė. Nu, ir valdoma, matot, tai tada tai Čia netrodo dviprasmiška, va šitas sakinys. Tai valdyt, Kai galima... nepradedi gilintis, labai Iškai, gražiai skamba. O čia yra tokias ta, romantinio Iškai. intelekto. Bet tas valdymas kaip, kaip toks, nu nėra jisai blogas ar geras, nu, priklauso nuo tų tikslų. Ne, ne, aš tiesiog kvestionuoju jūsų šitą sakinį, kad būti žmogumi iš didžiosios raidės reiškia sugebėti kurti. Ir ne tik. Nu, bet jūs pasakėte šitą. Aš sakau, kad čia yra daugiau punktų. Nu, nesvarbu, bet jau prie pirmo sustojam. Bet jau tai pirmo tai sustojam. Negalima taip vat, paimti. Gerai, eikim toliau. Reikia visą, Tvarko, visą nu, kompleksą. Eikim toliau. Paskui, jūs, reiškia, būti, nu, kaip, būti, kaip sakant, valios, kaip sakant, kažkokiu, mm, nu, kaip čia pasakyti, e, valios pagrindu peržengti ir instinktus savo, ir e, istoriškai susikloščias nu, kultūros normas valios pagrindu, čia antras punktas. Čia irgi šitas aspektas skirtas ir tiem patiems demonams, kaip tokiems. Na, nu, tai čia viskas. Jo. Paskui, reiškia, kitas dalykas, nu, bet kas e, demoniškumas vat, šitą vat, aspektą neigia paskutinį. Bet prie to Dima. paties, reiškia. Aš e, perskaitau tiem, kurie čia matys. Paskutinis Dimos punktas taip skamba. Būti Dievo vietininkų žemėje. Taip. Tai jūs įsivaizduokit, Dimai, ką jūs pretenduojat? O kodėl aš negaliu taip asmeniškai? Nu, jūs galit, galit, bet aš esu, aš nelaikau savęs tokiu kažkokiu ypatingu žmogumu, kad pretenduočiau į Dievo vietininką žemę, o Dimo pretenduoju pasirodo. Aš, aš galiu sau leisti tą dalyką. Nu, prašau, leiskit. nu, tai, jūsgi neturite nieko prieš tą. A, ne, nieko prieš, nieko prieš. nu, tai va, ja. tame reikalas. Bet ką reiškia būti Dievo vietininku žemė? Ja. O čia jau toliau irgi yra paaiškinimas labai. Bet labai Dima, o dabar kurio Dievo? kaip tas, kas tas Dievas yra. Nu, dievas, jo... Mūsų manimo tai yra vienas Dievas, nėra skirtingų. O jūsų dievų. manimo? Ir jūs žinot, ko tas Dievas nori, aišku, nes jeigu jūs vietinių kur... Mano atžvilgių, asmeniškai mano gyvenime, o dėl ko aš ir buvau pasakęs, kad e, su kiekvienu žmogum Dievas sako jo gyvenimo aplinkybių kalba. Nu, mano, mano gyvenimo aplinkybių kalba, ta prasme. Ir aš tą gyvenimo aplinkybių kalbą turiu e, suprasti, jeigu aš matau, kad jeigu aš klystu kažkur tai, Tai man kažkur tai nesiseka, kažkokie tai ženklai man turi ateiti, aš turiu juos perskaityti ir tingiai suprasti. Nu, tai elementariai tai pasakius. Jeigu aš nesuprantu tų, tų reiškia, ženklų, kaip sakant, negaliu įsivaizduoti. Gal tai net ne ženklai? O kas? Atsitiktinumai visiškai nieko bendro neturintis su ženklais. O kodėl tai? O, jūs, įver, o jūs įvardina tai kaip ženklus. Plus kur dabar jūs nuspręsit, kad jūs teisingai interpretuojate to ženklus? Tai jau tai aš ir turiu gebėti teisingai interpretuoti. Nu, tai, jeigu, bet, bet jeigu jūs, neteisingai, Dima, tai tada... bet jūsgi pats savo dabar... ne, Irlandai. Pasakot, aš gebu O gal jūs tik įsivaizduojat, kad gebat? Galbūt. O gal visiškai klaidai? Nu, tai taip. Galbūt. Bet galbūt. iš to darot kokias tulbinančias išvadas? Bet yra niuansas. Reiškia, jeigu mano gyvenimas, kaip sakant, ar aplinkybės tos pačios, dar sudėdė, sunkies arba sudėdinges negu dabar, pavyzdžiui, jie yra kažkokie tai, kažkokie būsinai, tai reiškia, aš elgiuosi teisi, tikrai neteisingai savo gyvenime. Ir jeigu dar pablogėjo gyvenimo aplinkybės, <laughs> tai tada akivaizdu, kad aš prieš tai viską, ką aš dariau, dariau prieš tai, yra nu neteisingai. Nu taip, bet prie ko čia dabar va, tie visi tokie dalykai? Nu, tie dalykai prie to, e, kad, e, tarkim, jeigu vat, dėl ko negalima išimti iš diskusijos ribos, nu, ir to paties žmogiškumo sampratą, reiškia, nu, tiesiog palikti už diskusijos ribos, ne? Reikia apie tai kalbėti, kadangi jeigu nekalbėt, žmonės nežinos. Ne, ja, tai palaukit. Pirmiausia, va, ta, kas pas jūs ten surašyta, Dievo vietininkas žemėje, suprasti žmogaus misiją, mhm. peržengti, jo, taip ir taip toliau. Mhm. Tai suprantate, tai yra klausimai labai svarbus. Kokia yra misija žmogaus šitoje žemėje, tai vėl aš grįžtu į pradžią, yra prirašyta jau milijardai tomų apie žmogaus misiją žemėje. Mhm patys tie milijardai, Dim, ar jums ne, nekelia bejonė, kad jeigu reikia rašyti milijardus tomų, aiškintis, ir taip ir nerast vieningo atsakymo, Bet e, tai niekas tai- nežino tos <coughs> misijos. Klausimas tame, kad e, kiekvieno asmeniškai kokią misiją. Tai jūs, savo, savo, savo turi tai jūs galite savo susigalvoti kokį norite. Tai tame reikalas, kad mes negalime šitų visų dalykų projektuoti į kitus žmonės. Reikia šitą dalyką projektuoti į save. Nu tai prašau. Bet, bet ką čia bendro turi su mano punktais 15? Kad galėtų jie dar prirašyti milijardus tomų. Ne, rašyti nebūtų. Palaukit, palaukit. Kiekvienas savo aiškintis, kokia jo misija. Ginčyti su kitu tokiu pačiu, bet lietuvių kalba. Tai ta kalba turi būti čia. Taip. Ir aš sakau, aš, ne, aš nekeliu savo tokių sudėtingų klausimų. Aš tik noriu, kad po šimto metų Vilniui žmonės galėtų lietuvių kalba aiškintis, kokia yra misija žmogaus žemėje, kas yra Dievo vietininkas šitoj žemėje, suprantate. Bet kad jie tą galėtų daryti Lietuvoje, lietuvių kalba, kad tą galėtų daryti dabartinės kartos anūkai, jie turi išlikti ir būti tada. Kad jų nieks neprimuštų iš arabų kvartalo, <laughs> galėtų aiškintis, kokia žmogaus paskirtis dima. Taip, teisingai. Visiškai ir mano, mano, mano, taip sakant, tikslai yra labai paprasti. O ta, ką jūs čia dabar šnekat, tai yra baisiai sudėtingi atskiro žmogaus klausimą, jo santyki su būtimi. Taip. Tai tiems klausimams yra skirta nu milijonai bibliotekų. Tai yra be atsakymo dalykas. Nu, Dima, jeigu, nu, nu jeigu žmogus neatsakė, nu, tai jūs tik pasirenkat savo variantą. Žmogus tik tai pasirinkti tarp tų visų tų. Nu, tai taip, tai jūs pasirenkat savo jau, variantą, bet jau, tai nereiškia, kad jis yra teisingas. Apie žmogaus paskirtį žemėje, jūs nueikite į biblioteką, jūs užvers įvairiausios paskirties, <laughs> kokius tik norit. Ir patyręs bibliotekininkas. Tai pačios koncepcijos ten nebus. <laughs> Kaip nebus? <laughs> nebus. Nu, labas, tai o kam filosofai dirbo? Ne, nebus tos. Kam dirbo Nyčia? Saugumo koncepcijos nei, nei vienoje bibliotekai nėra. Kaip? Yra nu, pirmiausia šita Maslau piramidė. Iš esmės tai yra tas pats. Dabar mes šnekėjom apie jūsų asmeninės paieškas savo paskirties šitam pasauliu, ar ne? Mhm. Ir ieškokit, kas jums trukdo. Man niekas. Bet tai, as, girdit, asmeninis. Taip. O, o čia, kai jūs atsinešėt, visuomeninės saugumo koncepcija. Suprantat? Nu, bet visuomenė Esminis skirtumas. Žmonių atskirų. Taip. Nu, tai bet, todėl, kad bet nu, vis, tie žmonės pala, turi būti. Nu, tai suprantama, bet visuomenė, visuomenė saugumas ir atskiro individo kažkokios paaiškos yra nu, visai kito lygmens problemos. Ir šitą koncepciją dar sėki sakau. Tai yra lygiai tas pats kaip tie mano 15 punktų. Tai irgi yra visuomeninė saugumo koncepcija, tik skirta lietuvių tautai. Čia yra nu, lygiai, nu, tie, pat, lygiai tie patys instrumentai. Kas yra tas prasmių laukas? Nu, tai yra lygiai ta pati vat, aukščiausia valdymo e, e, instrumentas aukščiausias valdymo. Kada žmogui nereikia nei prievartos, kai jis pats suvokia, tapsa, jis gyvena tam tikrų idėjų laukia, jam nereikia jokios prievartos. Ir, jie, ir tokie žmonės vienas kitą sutikę, iš karto vienas kitą supranta, nors gali nepažinuoti. Nes jie gyvena tam pačiam prasmių laukia. Nu, bet, tai ir aš pastebėjau, žiūrėkit, kad, bet Izraelį, žiūrėkit, naktygus, žiūrėkit, bet, tai žiūrėkit, atitinka tos nu, tas, kas nu, kalbos, tai aišku, bet Izraelio, Izraelio elitas visuomeninį saugumo koncepciją ir prasmių laiko tauko, tau, taiko Izraelio visuomenį, ar ne? Nu, gal ir pro... taiko. O kaip, tau kaip? Jūs, o tai... Pas jūs savo visuomenės nu, ta, saugumo koncepciją. aš tą ir noriu pasakyti. Va, bet e, tai, šitą, tai yra šitą tik, koncepciją tai yra, biški kitokia. Tai yra negu... tik instrumentas. Tai yra tik instrumentas. instrumentas? Yra puikus, puikus šitą, e, rus, e, projekt Rasija, žinot? Mhm. Nu, va. Nu, ten, puikiausias ten, ten viskas dalykas. yra irgi kaip... Puikiausias dalykas. Ypatingai pirma dalis. Ypatingai pirma dalis. Tik yra skirta rusams. Čia yra skirta lietuviams. Žydai turi savo. Ir problema kur atsiranda? Vakarų Europą šiandieną neturi visuomenės saugumo koncepcijos skirtos vakarų Europai. Ir jinai šiandieną eina šaibom. Nu kodėl, jie turi Net. savo koncepciją. Ta koncepcija veda į pražūtį. Nes jinai nėra skirta vakarų Europai. Suprantat? Vokiečiai yra užsikrėtę kažkokiais visiškai... Pas jos nėra nei vieno, nėra pirmo punkto Prancūzijoje. Išlikti šiandien, kad būti rytoj. Nėra. Tai jie ir neišliks. <laughs> Kanta. Ne, tai pas jūs yra koncepcija jau seniai vykstanti. Taip, bet yra greunanti, nes nėra. Jinai greunanti iš, iš, iš pat pradžios buvo tok, tok, toks pagrindas. Ne iš pradžios, kodėl kažkada buvo. O žiūrėkit, o tie, kurie ateina į Europą, o tie, kur ateina, o tie turi tą koncepciją. Ir būtent jie ateina kaip... Kitko, man atrodo, vadovaujasi irgi tą pačią Biblijos koncepciją, kadangi Nes... jie ateina su tom pačiom intencijom, iš tikrųjų, <laughs> su kuriais kažkada tai vat, šitie jie ateina, ateidavo į jo... Į jų jie žemės. ateina <laughs> perimti šitą teritoriją. Nu, tai va, jie ateina su... Ir jie ateina kaip kolektyvas. Europos Sąjungoje, ypatingai ten toj, e, visokioj toj senoji, sakykime, kokie nors ten belgai, olandai, jie paskendė savo individualizme Kiekvienas ieškova savo prasmės. Jie gauna pinigus už visokius tokius niekalus, supranta, tie kūrė ten masę spektaklių, kur ten nesuprasi, umza, umza razum zahodė, turbūt, jeigu nežinau, ar jūs stebėt. Ten visa, visas menas yra išvirtęs į visišką kažkokį savo priešingybę. Kiekvienas reiškėsi, kiekvienas, vaden, kiekvienas labai svarbus pasidarė, bet jis atskirai. O va to bendro nėra. O ateina tie, kurie ateina kaip kolektyvas, nu ir kas laimės? Nu, aišku, kad tie. Nu, tai aišku, kad, nu, tai va ir viskas. Bet jie ateina su uh, vienu, ir užtat, žiūrėk, vienu fašizmo savoką. Nes čia, čia yra paskui išvestinė reiškinė. Ir užtat mano paskutinis punktas, ką sako. Turim suprasti, kad aš negali būti svarbesnis už mes. Nes jeigu tu savo aš iškeli virš mes, tai nei to tavo aš nebus ateityje, nei to labiau to mūsų mes nebus. Ir nu, tą patį galim pritaikyti ruskiai mir. Taip. Nes ruskiai mir tai yra mes. Ir jeigu nebus va to mes supratimo, tai nebus nei, nei ruskiai mir, nei to rusų, nieko, nei Rusijos valstybės nebus. Pranda, tik tiek, kad čia yra didžiulis skirtumas, sakau, tarp jūsų ir mūsų. Nes Sakau, jokių būdų, vat, nei į rytus, nei į vakarus. Mes nenorim nei į rytus, nei į vakarus. Nu, čia biški, kaip sakė, aš žiūrėk, manau, kad nereikia taip vertinti. Kad... Palaukit, palaukit. Čia yra proga pasakyti tiems, kurie mano, kad tai yra neįmanoma. Nu, taip, kad tiesiog visi Atsi... gyvenam vienoje <laughs> vienoj žemėje. Ne, ne, ne, atsiai tu būtinai turi kažkam parsiduoti. Ne, parsiduoti nebūtina. Nu, man Bet, irgi atrodo. Žiūrėkit, yra labai paprastas dalykas. E, jeigu jūsų, kaip sakant, kažkokio tai nu, tiesiog ten galim pavadinti visuomenės, Lietuvos visuomenės saugumo koncepciją. Tarp. Tai. Arba kitaip sakant, išlikimo. Išlikimo, neišlikimo, bet e, iš esmės gyvenimo, kaip sakant, nu kaip čia pasakius, e, sumanimas gal. Vat tas vat paties gyvenimo sumanimas. Ir lietuvių, ir ten tų rusų, ir ten e, kitų, kitų kažkokių žmonių. Tas pats. Tai jeigu sutampa tas sumanimo, kaip sakant, e, pagrindas arba pagrindai, tai tada ir nereikia nei, nei į rytus, nei į vakarus, Gyven, gyvenkite visi ten, kur gyvenat, čia ir dabar ir visada. <laughs> tai koks skirtumas, jeigu, e, reiškia, visas, visa elgsena žmonių, kaip sakant, kurie gyvena ir ten, ir čia, ta pati. Argi tai yra blogai? Ką jūs turite omeny žmonių ten ir čia gyvenančių? Nu, jeigu vat, e, to paties rusų pasaulio, kaip sakant, e, sakykime taip, tas gyvenimo suvanimas, jeigu jisai Nu, iš tikrųjų neneša kažkokios grėsmės e, neša. Toms, toms, tai, toms, neša. toms kurios... Neša. Nu kaip neša? Neša. Kuria prasme? Nu, paimkim, pavyzdžiui, buvimą Tarybų sąjungoje. Tai visi išliko <laughs> Tarybų sąjungoje. Ir taip, bet, nedingo, bet netgi e, pagausėjo netgi lietuvių tauta. Taip, pagausėjo, bet e, rusifikavimas vyko savaime. Aš jums tą baškirų pavyzdį jau minėjau. Na, vat, būtent, jeigu mes metam, matom klaidas, kažkurios, kurios buvo padarytos, tai reikia, reikia padaryti paprasčiausią išvadą, kad reikia. Dima, tai aš jums, ateičiai tos klaidas. Dima, tai aš ir pataisyt. sakau, už tada aš jokių būdų nenorėčiau, kad čia mes vėl grįžtume į tą rusų pasaulį. Nes dėl, dėka jūsų, tai dėka jūsų didybės ir gausumo ir jūsų... Lietuvė net neišėjo iš, iš rusų pasaulio. Čia kita šneka. <laughs> Bet kad instrumentališkai jūs negalėtumėt veikti. Ir nereikia išeiti mums, mums nereikia atsisakyti to žinojimo rusų kultūros. Nereikia. Bet negali būti ir taip, kad jūs diktuosit sąlygas net to nepastebėdami. Va kur yra problema. Jūsų yra per daug, jūsų kultūra yra per daug didelė. Ir kai mes kartu su jumis būsim, taip sakant, kaip broliai, nu, pažiūrėkit, net ir dabar kas vyksta. Vat susirenka penki lietuviai ir ten yra vienas rusas, kuris moka lietuviškai, mm. bet sunkiai. Jie visi pradeda rusiškai kalbėti su juo. Nu, <laughs> nu žinau, nu va, taip gaunasi, suprantate. <laughs> ir nieko tame blogo atrodytų, bet vat kaip tie baškyrai. Ir jie nyksta. Ir užtat mes turim turėti sieną su Rusija, bet mes turim su ją draugauti. Mums nereikia su jie piktis. Mes neturim būti instrumentas šiandien Amerikos rankose kariauti su Rusija. Va kur problema yra. Tai va aš apie tą ir sakau, kad jeigu yra tam tikras gyvenimo sumanimas, Ta prasme, kad... Nu, ta, kaip aš už tą aš užsakau, ne į rytus, kuri, ne į vakarus. Nebūkime vakarų įrankiais kovai su rusais, bet nesusitapatinkim ir su tais. Vat yra man puikus pavyzdys yra Suomija. Jinai turėjo didžiulį konfliktą, ar ne, 309 metais, prarado dalį teritorijos, bet sugebėjo po karo išlikti neutrale, išnaudoti visą tą e, Tarybų sąjungos ekonominę erdvę. <laughs> Aš pats turiu suomišką kostiumą iš anų laikų dar, suprantat? Nesusiliejo su tą Tarybų sąjungą, nors turi pasienį. <coughs> Mes tai tik karaliaučių čia turim, jie turi didelį pasienį. O mes ir konflikto tokio didelio neturėjom, mes mūsų karo tokio atviro tai nebuvo. Bet mes kažkodėl nesugebam tų praeities nuoskaudų savyje įveikti. Tai vad kame tos praeities nuoskaudos? Ne, ne visi netgi supranta, kame jos, kaip sakant, iš tikrųjų tos nuoskaudos. Čia jau kita šneka, nu čia yra daug norinčių padėti nesuprasti. Tai va būtent. <laughs> Čia yra, yra dedama milžiniškos pastangos, kad mes nesuprastume nieko. Į Suomiją taip pat, bet Suomija tarp kitko laikosi. Nu, tai vat, būtent dėl to aš ir sakau, kad ta vat, mūsų ta koncepcija, jinai leidžia žmonėms, kaip sakant, kurie susipažinę su ją iš esmės, arba, arba nors paviršutiniškai, arba giliai, nu, jinai leidžia žmonėms suprasti tuos visus dalykus. Ir perprasti ir savo asmeninį gyvenimą, ir, kaip sakant, kažkokius tai aspektus valdymo, kaip sakant, visuomenės valdymo aspektus. Kaip, jie, kaip iš principų valdymas vyksta? Na, aš nelabai suprantu, jūs fetišizuojat šitą visą savo tą koncepciją, aš ne, ne, nematau. Jis yra taikoma konkrečiai visuomeniai, ne atskiram žmogui. O atskiram žmogui tai tik tiems, kurie pretenduoja į valdymą. Tai va tie žmonės, atskiri individai, kurie pretenduoja į valdymą visuomenės, jiem be abejo šitą koncepciją reikia žinot, kad suprastų, kokiais lygiais visuomenė yra valdoma. Tai Nuo pačių primityviausių iki pačių aukščiausių. Ir beje, šiandieną Rusijai labiausiai vat, ir trūksta šito. Tai tai- Nes pas jos konstitucija rašyta, kad jie negali turėti ideologijos. Tai va tie, kurie šitą į konstituciją rašė, puikiai žinojo, va šitą koncepciją, o konstituciją rašė amerikonai rusam, jūs žinot turbūt, ar ne? Ir jie puikiai suprasdami, kad aukščiausiai ir pats tas geriausias valdymo būdas yra ideologija, prasmių laukas. Ir jie uždraudė rusam ją turėti. Ir šiandieną jie paskendė, blaškosi. Ne, nu, e, uždrausti turėti ideologiją neįmanoma, nu kadangi nu, kaip, konstitu, konstituciją rašyti. Ne, konstituciją galima irgi parašyti bet kokį absurdą, ar sutinkat? Ne, palaukit, tai ten įrašyta, kad Rusijos federacija negali turėti ideologijos. Bet iš esmės uždrausti pačią ideologiją, nu, neįmanoma. Nu kaip, kaip ją uždrausi? Neuždrausigi mąstyti apie kažką tai. Ne, tai palaukit, tai čia atskiro, jūs visą laiką, žinokit, susimaišot atskiro žmogaus klausimų nu. ir, ir sociumo reikalų. Aš nesusimaišau. Kaip galima uždrausti atskirą... Aš negaliu kalbėti sociumo vardu, vat, nu, kaip ir problema. Nu, aš negaliu, aš galiu kalbėti tik Dima, tai mes vardu. tada susitikim, aš kalbėsiu vat, savo vardu, jūs savo vardu, mes diskutuokim apie žmogiškumą, ten Dievą, taip toliau. Ja. Nu. Bet aš tai kalbu sociumo visur nu, lygiai, arba stengiuosi taip kalbėti. Sakant, ir, ir aš atsakau jums, niekas negali uždrausti žmogui mąstyti apie ideologiją. Be abejo. Ir tu net jeigu jam ir drausi, jis, pa, jis patiliukais mąstys dar labiau. Ką mes ir darėm tarybiniais laikais. Mums draudė turėti kitą ideologiją, mes mąstėm savo. Bet čiagi šneka apie valstybę. Rusijos konstitucijai, valstybiniai konstitucijai yra draudžiama turėti valstybinių lygių ideologiją. Tai va tie, kurie tą darė, suprato, ką reiškia va ta koncepcija. Tai kad tie, kurie tą daro, dar, dar nebuvo susipažinę su tą koncepciją, nes atsirado jau nu, iš karto. Nudima. Po, po, po... Nudima, nu ką jūs šnekat, nu čia geri elementarūs dalykai. Amerikonai tą žino jau nežinau kiek metų. Paimkit masių psichologiją, kuri parašyta užmiršau pavardę autorių. Tiesą sakant, kad ir kitose konstitucijose turbūt iš vis nėra tokio žodžio, kad turėti ar neturėti ideologiją. Iš principo nėra. Yra, yra, sąvokos. yra, dabar jums nepasakysiu, bet yra formuluojama. Nu, bet Lietuvių, čia... Lietuvių konstitucija nėra Lietuvos Respublikos. Nėra iš, iš principo e, tokio, tokios vat, savokos. Bet nėra kad... ir draudimų. Tai būtent, o čia nėra, nėra ir draudimo, nėra jo, ir, ir... O čia yra draudimas įrašytas, suprantate, draudimas. O šiaip, kai jūs sakot, kad čia yra kažkoks naujadaras, va ta jūsų koncepcija, nu, nu baigit nes jau. Netoks ir naujadaras, nu, 20 koks, metų jau. Baigit. Netgi 30. Alėkit, nu ką jūs šnekat, nu pasimkit, kaip to pavardė užmiršau autorių, masių psichologija, 1902 pusė. Čia gal Viskas yra senai aprašyta. Taip, čia yra, kaip sakant, jau, nu kaip, toks sintezė iš tų visų Kaip dalykų. Jūs nubaigit, nu kokia čia sintezė? Čia yra, nu, sintezė, nu, kas, nu, nu pasakykit nors vieną man dabar teiginį, kuris būtų nežinomas prieš... Nežinomų teiginių čia, čia nėra, bet čia yra mm. sintezė tų žinomų teiginių. Mes jau čia tuščiai ginčiname. Aš va tik paskaitau, at, pavyzdžiui. Čia jau mano padarytas yeah. šitas. Nu, čia nėra kažkaip. Yra. Aš kitaip jums užduosiu klausimą. Iš kur jūs žinot, pavyzdžiui, čia parašyta, jūs norėt būti Dievo vietininkų žemė, ar ne? Vadinasi, nešti jo idėjas. Nu, kaip idėjas. Nu, jeigu jūs vietininkas, tai jūs turite. Reiškia, ten parašyta, kad e, e, as, e, vykdyti to Dievo sumanimą taip, kaip nu. tai jaučiasi ir su, nu, suprantasi. Nu, va manimi. Yeah. Nu, kaip aš tą jaučiu yeah. ir suprantu. Yeah. Taip, ir, tai reiškia, sakant, tai- jūs įsivaizduojat, kad jūs žinot, ko Dievas nori. Iš manęs taip. Jo, iš tavęs, iš jūsų, taip. Mhm. Tai įsivaizduokit, koks jūs esat, taip sakant, hutspa. Kokia hutspa jūs, jumise gyvena? Jūs, jūs manot, kad jūs žinot, ko Dievas iš jūsų nori. Nu, tikriausiai žinau. O, nu, matot, nu, aš nedrįščiau tai pasakyti. Nu, čia jūsų pasirinkimas. Nu, taip, aš suprantu. <laughs> nu. Bet tiesiog jūs įsiklausykit, ką jūs sakot. Aš žinau, ko Dievas iš manęs nori. Jūs jį buvot sutikęs kada nors? Tai visą laiką, kaip sakant, žinau, kad kažkas tai aplink manęs vyksta. A, aplink jūs vaikšto aplink manęs vyksta kažkokie dalykai. Supratau. Nu, tai aš bandau skaityti tos, vat, kaip sakant, aplinkybės. Nu, tai o jums nekyla mintis, kad jūs galite visiškai neteisingai suprasti tos signalus, kad tai gali būti jūsų fantazija tik. Jeigu tai bus, bus mano fantazija, tai aš tada kitą kartą, pakartojęs tą patį veiksmą ar, arba dar kažką, patirsiu nusivylimą paprasčiausiai. Nes e, tiesiog man, man bus padarytos tokios sąlygos, arba ten pateiksiu tokios aplinkybės, kurios, kaip sakant, bus, nu, netitiks mano lūkesčių. Sakyčiau, tai. čia, nu, aš nenoriu čia dabar su jumis, taip sakant, diskutuoti, aš čia galėčiau, taip sakant, matyt, mes niekada nesusitarsim, nes yra žmonės turintys religinę sąmonę kaip tokią ir jūs matyt esate to, to, toks žmogus. Man yra nesuprantami tokie teiginiai, man yra nesuprantami apskritai posakiai, kad kažkas žino, ko Dievas nori. Aš negaliu tokių žmonių suprasti. Nu, čia irgi jūsų pasirinkimas. Taip. O dar, o, dar, o dar keiščiau, man atrodo, kai žmonės įsivaizduoja, kad Dievas nori o to, ko nori koks tai Petras sugražina. O gražina nori, kad būtų taip ir jinai mano, kad ir Dievas to paties nori. Suvokiu, kaip gražina per kokią ten, nežinau, kas nors apie save galvoja. O gal Dievas visai kažko kito nori. Nu, gal ir, ir nors, žiūrėkit, palaukit, Dima, o jums... Aplinkybės vis vien susiformuosit. Nu, bet žiūrėkit jūs į šitą pasaulį, jūs matot, kiek jame yra blogio. Matau. Na. Nu, o jūs nepagalvojat, o gal Dievui kaip tik šito reikia? Tai kad čia tas blogis yra ir rezultatas tų pačių žmonių. Reiškia, nu, taip, bet jeigu jis yra visagalis, tai vadinasi jisai. Jisai ne visagalis. A, jisai ne visagalis. Jisai, e, jeigu Dievas būtų visagalis, tai tada nebūtų jokių e, iš principo, kaip sakant, bet jeigu jis ne visagalis, tai koks jis Dievas tada, jeigu jis ne visagalis? Nu kaip, jisai visagalis tame, kad e, jisai, nu kaip, kaip jums pasakyti, jisai sugeba taip e, iš tikrųjų pa, pa, pripastatyti žmogų į tokias e, aplinkybės, iš kurios, kaip sakant, dar jisai gauna nusivylimą paprasčiausiai. Arba jisai patvirtina savo kaip, tam tikrus... O nu, kam taip sudėtinga? Jūs pats save pastatote tas aplinkybės. O žiūrėkite, jūs, ne, ne, ne, palaukite, jūs nejaučiat, kaip jūs perkelėt atsakomybę ant kažko pečių. Ne. Vietoj to, kad jūs... Kaip tik čia mano atsakomybė. Kad jūs pats save pastatote aplinkybės. Jūs visą laiką kartuojat, kad jūs kažkas pastatote tas aplinkybės. Nu tai, vat, pavyzdžiui, žiūrėkite. Bet jūs mes, pats save mes, mes bendraujam kartu, jo. Ne. Yra, aiškiai, Kam žmonės, čia reikia kurie... tų tarpininkų? Palaukit. Tarp, čia netarpininkas. Dievas nėra tarpininkas iš, tai, iš principo. Jisai tiesiog yra tam tikra, e, kaip sakant, e, sakyčiau, Bet čia mes. Vir, virš žemiška kažkokia. Tai čia jau tai yra teologija, teologinės kurio, diskusijos. Sakant, mūsų intelekto iš mūsų intelekto, kaip sakant, nu, ribotumo, kaip sakant, mes to intelekto negalim suprasti. Nu, tai apskritai, kaip mes galim apie jį svarstyti? Galim svarstyti? Ar gali kompiuteris svarstyti apie savo kūrėją? Vat būtent, jisai negali. Nu, taigi, nu, tai ką mes svarstome? Žmogus, kaip sakant, kaip tokia būtybė, jisaigi svarsto ne tik tai apie šitą, bet ir apie kitokius dalykus. Jeigu jūs esat kūrinys, tai kūrinys negali suprasti savo kūrėjo. O mes visą laiką bandom surasti savo kūrėją. Bet suprasti savo gyvenime, būtent nu, tame. Nu, tai tame savo jūs stengiatės, taip. Nu, tai va, tame reikalas, kad, kodėl mes ir sakom, kad, kad tas Dievas sako. Žiūrėkit, čia, čia yra diskusija begalinė, dar sėki sakau. 15 punktų, prasmių laukas yra neskirtas aiškintis, žmogaus santykio su Dievu. Neskirtas. Čia taip ir parašyta. 15 punktų yra skirti tam, kad po šimto metų Vilniui, Klaipėdo ir Kaune vyrukai lietuvių kalba su gyvenančiais tuo metu tais pačiais 6 procentais rusų ir lenkų galėtų aiškintis Dievo santykiai su savimi. Nu, tai kaip, kaip Rolandai vertinate, ar esu aš jūsų gretose? <laughs> Nežinau, pirmiausiai klausimą, ar visų čia norinčių, ar lietuvių žemė, ar visų norinčių gyventi, jūs neatsakėte aiškiai. Nu, kadangi nėra taip paprasta atsakyti tada. Man tai labai paprasta ir mūsų gretų žmonėms čia nėra jokio klausimo, kaip atsakyti. Aš tai neabsoliučinčiau šito klausimo iš principo. Nu, tai reiškia, jūs ne mūsų gretų žmogus, nes čia yra pats fundamentaliausias. Jeigu ta žemė yra visų norinčių čia gyvendimą, Tai jinai, ateit, jinai ateities kaip lietuvių žemė neturi. Jūs vat, e, ir suabsoliutinat, suabsoliutinat ir tą klausimą, ir šitą. Nu kaip kitą? Bet nu taip negalima, ir nei to absoliutinti negalima, nei šito. Nu tai jūs, jūs norite, aš tai puškad net prieš. Čia yra amžina liberalų ir tokių vat, romantiškų žmonių, jie bijo užimti poziciją. Ne, čia ne, ne, ne, nebijojimas pozicijos nu, kaip? užimti. Čia tiesiog... Nu, Dima, dar sėki grįžtam prie šito reikalo. Ne. Nu čia nėra vietos dviprasmybei. Jeigu tai yra čia gimusių žmonių kraštas, reiškia mes saugom tą, ką turim. Mhm. Jeigu visų norinčių čia gyventi, vadinasi, mes nesaugom. Ir tas kraštas pavirsi savo priešingybę. Nu, taip kaip Europoje vyksta. Taip kaip Europoje vyksta. Nu ir viskas. Tai kur jūs čia, tai kur jūs čia matot subjektivumą? Arba arba. Aš absoliutinumą matau. Arba, arba. Nu taip, dėl to, kad kitaip negalima. Negalima eiti į kairę ir į dešinį tuo pačiu metu. Mes neturim absoliutinti e, to klausimo pastatymą šitaip. O kaip? Galbūt kažkaip kitaip suformuoluota. Nu, tik šitaip. Nu, kodėl tik šitaip? Nu, dėl to, kad bet koks kitas atsakymas, jisai duoda neigiamą rezultatą. Tai tada, jeigu mes suabsoliutinsim... Dar sėkį, pabrėžiu vieną dalyką. Čia yra skirta neatskiram žmogui. Būtent, kad neatskiram žmogui... Bet jau ne apie tai šneka. Žiūrėk. Ne, ne, ne, ne, ne. Tai, ne, tai nereiškia, kad mes bijom, kad atvažiuos ten kažkas e, atskiras žmogus iš bet kur. Ne, aš ne apie tai dabar. E, Žiūrėkite, Nes tai yra mes, tampriausiai susijęs su tuo 820. Jeigu mes suabsoliutiname šitą vat, sampratą taip, kaip jūs vat, dabar pasakėt, ir e, transliuojam šitą vat, informaciją kitiems žmonėms, kurie nu, turi kažkaip tai arba sutikti su tais tiklais, arba nesutikti, tai reiškia, įsivaizduokit, visi sutinka, bet Vis viengi kiekvienasgi supranta nu, skirtingai tos dalykus. Ir kai kurie taip absoliučiai taip ir supranta. Nu, tai kaip tik ir neturi suprasti skirtingai. Jie turi vienodai suprasti. Nu, jeigu netgi vienodai supras, bet kaip vienodai supras gali, jeigu netgi smegenų, kaip sakant, e, e, šitie dalykai <laughs> netitinka. Ką, nu, aš, ne? aš visai jau pasimečiau, aš nelabai suprantu. Nu, jūs pats pasakėt, kad suprasti netgi vienodai tam tikrus dalykus iš principo negali žmogus. Tai užtai juos reikia maksimaliai paprastinti ir aiškiai, aiškiai, tai, tai va, aiškiai yra... formuluoti, kad atsakymas būtų suprantamas. Tai va žiūrėkit. Nu, Dima, aš dar kitai formuluoju klausimą. Jūs va šitą... Žiūrėkit, palaukit, palaukit, palaukit. Nu, dar paprasčiau sakau. Nu. Va jūs turit savo būtą. Taip. Tai būtas yra ten registruotų žmonių gyvenimo vieta ar visų norinčių tam būte gyventi? Tai aišku, tam, tik, tam registruoti. Nu, registruoti. tai kuo skiriasi šita valstybė dabar? Tai lygiai tas pats, tik perkeliam į, į, į tautos mastą. Tai lygiai tas pats, Dima. O jūs dabar man siūlot, žinai, čia reikia ne vienareikšmiškai vertinti. Mano būtas. Bet, bet supraskite teisingai paprastą išvadą. Kas iš to, kokia išvada bus iš to padaryta žmonių, kurie gali neteisingai suprasti. Reiškia, jie ne mūsų gretų žmonės. Jeigu jie nesupranta šito tokio paprasto klausimo ir, ir mato tai čia vietą, mato čia vietą kažkokie interpretacijai, reiškia, jie ne mūsų gretų žmonės. Jeigu, jeigu čia tik tai tų, kurie čia gimė, reiškia, nei vieno kito žmogaus priimti, nu negalima. Ir kas tada iš to išsirutulios? Iš to išsirtuliuoja labai paprastas dalykas, kad atskiro iš šono ateinančio žmogaus vieta šitoj teritorijoje mhm yra reguliuojama čia gimusių įstatymai. Na, tai va tada reikia apie tai ir pranešti. Tai yra pranešta šimtą kartų. Taigi negalima į formulę sutraukti viso turinio. Tai čia yra formulės, tie, kurie nori aiškintis, aiškinkite. Tai va tame problema yra va, didžiulė, kad va, ir su, su mūsų ta koncepcija, tarp kitko, lygiai taip pat vyksta. Žmo, žmonės paviršutiniškai susipažįsta su tam tikrais, va, nu, tarkim, šitais tikslais. Ir viskas, jie toliau nesigilina, Jie, kaip sakant, priima taip, kaip aksiomą. Tai čia jų tai bėdas. Ir pradeda tuo vadovautis šitais va dalykais. Ir iš to išsirutulioja tas, kad atsiranda staiga minia kažkokia tai, kuri, kaip sakant, bando realizuoti šitą dalyką, nu netgi ir, kaip sakant, ir tų, tų pačių kitą taučių, kaip sakant, Aš suprantu, kur jūs čia, kur jūs čia, bet jūs čia bereikalų, čia nėra čia taip sudėtinga, kaip jūs čia galvojate. Ir čia nėra ko nesuprast. Gali, Tarp kitko, kitos klausimas iš, iš, iš va, tų mūsų klausimų. Iš dviejų gimsta trečias. Ir niekaip kitaip. Kitaip, kitaip, ne, kitaip net ir būti, būti negali. Nu, bet šiandien yra pilno siūlymų siūlymų tai yra, bet fiziologiškai tai nėra. Nesvarbu, jie pasiims iš šono. Ir <laughs> taip jau vyksta. Gimti negali. Ir taip jau vyksta. Nu, tai čia parašyta. Ir tarp kitko vėl žiūrėkit, vad kaip žmonės irgi ne, mačiau klausimą, galim tą progą atsakyti. Atseit, e, kad šeima turėtų būti tik tais e, registruota, taip, taip toliau ir taip toliau. Tai vad, nu, pagal mano supratimą mūsų gretų, Tai mes nesam tokie kategoriški, kadangi yra visokių tų žmonių. Ir vieni įsivaizduoja, kad šeima tai yra tik bažnyčioje, o jeigu bažnyčioje nebuvo sutokta, tai jokia čia ne šeima, ar ne? Kitiem užtenka valstybinės registracijos, kiti gyvena apskritai be jokios registracijos. Ir mes nesikišam į tų žmonių, vat, jų vat, tą pasirinkimą. Nu, Bet riba kur jau tu esi ne mūsų gretų, kada tu pripažįsti apskritai, kad galima šeima vadinti vienalytės santokas. Mhm. Va kur yra riba. Nu, taip. Nu, bet ir čia vat, žmonės nesupranta, jie galvoja, kad šeima tai būtinai va tokia. Gyvenimas keičiasi, viskas e, juda, tie žmonės labai... Su... Niekaip žmonės nenori, taip sakant, uh, šiek tiek išplėsta tautos supratimą, visi nori ją skaldyti, skaldyti. Koks nors, tai tautininkas tai tik, nu, tik geri tai lietuviai. Tai todėl, kad koncepcija. Ne, ne tautininkas vadinasi tik lietuviai geri, blogi ne, bet kas nustatys, jis to nekelia klausimo. Tik tai susitokia bažnyčiai, o visi kiti tai ne. Bet tai tas būtent tai... Ir tai taip siaurėja, siaurėja, siaurėja. Tai čia yra, yra suabsoliutinimo problema. Kai suabsoliutinė kažką, tai... De Vat, ir tada pradeda to nelabai protingi žmonės vadovautis tais absoliutintais teiginiais. Čia nėra jokio absoliutinimo. Nėra. Baigim, atidėkim kitam kartui. Dėkui, kas, jeigu kas nors pažiūrės iki galo. Viso gero. <laughs>